O'zidan so'ng nabiy bo'lmagan zotga salovat salomlar bo'lsin. Asbahna va asbahal mulku lillahi robbil alamin. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده تانجي يتك بطن ملك عالم لربر وردگار الله نكدر يا الله من سيندن شكرنين يخشلقنه fathini, g'alaba yordamini, nurini, barakasini va hidoyatini tilayman. Sendan undagi va undan keyingi yomonlikdan panoh berishingni so'rayman. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير Allohdan o'zga iloh yo'q. U yolg'iz, shiriksizdir. Mulk ham, hamd ham unikidir va u barcha narsaga qodir zot. Subhanallohi va bihamdihi adada xalqihi va rido nafsihi va zinata arshihi va midada kalimatihi. Alloh barcha aybu nuqsonlardan pokdir. Allohga mahluqotlari adadicha, nafsining rizoligicha, arshining vaznicha va kalimalarining miqdoricha hamd bilan tasbihlar bo'lsin. Raditu billahi robba va bil islami dina va bi Muhammadin sallallohu alayhi va sallam nabiyya. Allohni parvardigor deb, islomni din deb va Muhammad sallallohu alayhi va sallamni nabiy deb rozi bo'ldim. Endi navbatni jumadan jumagacha dasturiga beramiz. Marhamat. فالنصر لاحا وهبت في الدنا منه رياحا تنسم عطرها كل البرايا لتكتسح الضواغد اكتساحا ففي barcha narsani yaratib, raso qilib qo'ygan. Har bir narsa uchun munosib yo'lni belgilab, u narsani o'sha yo'lga hidoyat qilgan. Osmonlar va yerdagi bir zarra misolichalik undan ham kichik yoki katta biron narsa o'zidan maxfi bo'lmaydigan Alloh tabaraka va taologa hamdu sanolar bo'lsin. Va u zotning o'z mandalariga jannatdan xush xabar berguvchi, dozaxdan qo'rqituvchi va uning izni bilan o'zining tarafiga chaqirguvchi, zulmatlardan nurga olib chiquvchi nabiyimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salom va salovatlar bo'lsin.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 Kim Alloh yo'lida jang qilib o'ldirilsa yoki g'alaba qilsa, biz unga ulug' mukofot ato etajakmiz. Va nabiyimiz sallallohu alayhi va sallam o'zining sahih hadislarida al-ghazw va ghazawan فأما من غزا ابتغاء الوجه الله تعالى وأطاع الإمام وأنفق الكريمة وياسر الشريك واجتنب الفساد في الأرض فإن نومه ونبهه أجر كله وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لن يرجع بالكفاف يعني جهاد اكتر ليدر ikturlidir kimda الله نين yuzini استاب جاين قلسا va amirga itoat qilsa va yaxshi ko'rgan narsasini Alloh yo'lida infoq qilsa va birodarlariga yumshoq muomalada bo'lsa va yerda fasod qilishlikdan chetlansa, shundan so'ng uning uyqusi va bedorligi hammasi ajr bo'ladi. Ammo kimda kim riyo uchun, fahr uchun obro' uchun jang qilsa va yer yuzida fitna yu fasod tarqatsa, u hech qachon yetarli narsa bilan qaytmaydi, deb marhamat qildilar. مضوا في الدرب قد رسمت خطاهم طريق النصر فارتقبوا الصباح يغزو جمعهم فالنصر لاحا وهبت في الدمى منه رياحا تنسم عطرها كل البرايا لتكتسح الطواغي Jumadan jumagacha dasturimizda o'rin olgan mavzulardan النصر توالى النصر توالى qisqa satrlarda النصر توالى والصرح تعالى النصر توالى والصرح تعالى واليسر Sahobalar hayotidan u sog' oyog'ida sakrab-sakrab olg'a intilar va men jannatga mushtoqman, men jannatga mushtoqman degan so'zlarni pichirlab takrorladi. Mahbuslikdan ozod bo'lgach, "Ho" dedi, "Olis qabul bo'ldimi?" Farishta ekansiz dedi-ku. Masxara qilyapti. Ha, masxara qilyapti. Ko'p masxara qilyapti, hammani masxara qilyapti. Abdurrahmon akamiz ham suhbatda nima qilamiz deyapti. Biz o'qimagan, bilmaymiz deydi. Qur'on olib keldim, tanishtirdim. Mana Qur'on. Mana bu tepki. o'qmandan sonlar, mana bosa otiladi. Shu bilan ta'lim tugadi dedi. Shuni davom ettirasiz deb hayotingdan foydalan. Muhammad bir gapni gapirsa, yolg'on gapiradigan odam emas, yaxshi bilasizlar. Men uni og'zini bekitib qoldim tilovatlardan to'xtaslik uchun. Salibiylarning bugungi janglari va Amerika xalqi ham tushunib yetdiki, bu hammasi salibiy, salibiy urushidir. Bu terrorizmga qarshi kurashga ancha vaqt kerak bo'ladi. Crusade, crusade, crusade. Navbatdagi muxlislardan meni tanimasligingiz tabiiy lekin alhamdulillah sizlarni go'yoki men aka ukalarimdek tanib qoldim avvallari ham bir ikki xat yozgan edim va lekin bu xatimda inshaalloh batafsilroq qilib yozaman inshaalloh shuningdek mintaqa va jahon yangiliklari amir ibn jamuh jannat tuprog'ini oqsoq oyog'i bilan bosmoqchi bo'lgan shayx amr ibn jamuh johiliyat davrida yasrib oqsoqollaridan biri banu salama qavmining sayyidi madinaning eng saxiy va qo'li ochiq kishilaridan edi Jahiliya davrining boylarga xos odatlardan biri shuki, ular o'zlari uchun xos sanam saqlardilar. xohlagan paytlarida uni tavof qilishar, qurbonlik so'yib, qiyin ahvolga tushib qolganlarida sanamlarga iltijo qilardilar. Amr ibn Jamuh sanadigan butning nomi Manot bo'lib, uni eng nafis yog'ochdan yasattirgandi. But uchun mablag'ni ayamas, ustiga turli tuman qimmatbaho atirlardan sepib qo'yardi. Yasribga kelgan birinchi da'vatchi Musab ibn Umayrning harakati bilan zohir bo'lgan iymon nurlari birin-ketin barcha xonadonlarga kirib bora boshlagan paytda Amr ibn Jamohning yoshi 60 dan oshgandi. Musab tufayli uning Muawwaz, Muaz va Hallot ismli 3 ta o'g'li hamda ularning do'sti Moz iymonga keldilar. Uch o'g'lonning onasi Hind ham islomga kirdi. Amr esa bundan mutlaqo bexabar edi. Amr ibn Jamuhning xotini Hind ko'rdiki, Yasrib ahlining aksariyati islomga kirdi. Asl zodalardan faqat eriyu bir xovuch kishilargina hanuzgacha shirk botqog'iga botib yotibdi. U yerni juda yaxshi ko'rar, uni yer ko'kka ishonmasdi. Shuning uchun kofir qavmida o'lib ketib, dozzaxiy bo'lishdan qattiq qo'rqardi. Amr esa farzandlari ota-bobolarining dinini tark etishidan va sanoqli kunlar ichida ko'pchilikni yo'ldan urib, Muhammadning diniga ergashtirgan Mus'ab ibn Umayrning yo'rig'iga yurib ketishlaridan cho'chirdi. Shuning uchun bir kuni xotiniga dedi: "Ey Hind, bolalaring anavi odam, ya'ni Mus'ab ibn Umayr bilan uchrashmasin, aytib qo'y. Oldin yaxshilab o'ylashib olaylik, keyin bir gap bo'lar." "Xo'p bo'ladi", dedi xotini. lekin o'g'lingiz Muoz u odam bilan ko'rishgan shekillida, topib kelgan gaplarini bir eshitsangiz edi. Sho'ring qursin, men bexabar hali Muoz dinidan sobi bo'ldimi? xavotirlanib so'radi Amir. Eriga rahmi kelgan soliha ayol ozgina yolg'onlashga majbur bo'ldi. Yo'q, yo'q, o'g'lingiz u da'vatchining vazini eshitib, aytgan so'zlarini yodlab olibdi. Amir, chaqiruvni dedi. Farzandi hozir bo'lgach, haligi odamning gaplarini bizga ham ayt deb buyurdi.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 Mehribon va rahimli din jazo kunining egasi sengagina ibodat qilamiz va sendangina madad so'raymiz o'zing bizni to'g'ri yo'lga hidoyat qilgin bizlarni shunday zotlarning yo'liga boshlaginki sen o'zing ularga to'g'ri yo'lni in'om qilgansan ular sen tomondan g'azabga duchor bo'lmaganlar va zalolatga ketmaganlar adashmaganlar amr dedi naqadar chiroyli, naqadar go'zal kalom. Uning boshqa gaplari ham shunaqami? Bundan ham zo'r, dedi o'g'li. Siz albatta unga bay'at qilishingiz kerak. Qavmingiz bitta qolmay bay'at qilib bo'ldi. Qariya qisqa sukutdan so'ng javob berdi. Men oldin Manot bilan maslahatlashib, uning nima deyishini bilay. Manot nima ham deya olardi otajon? Axir u oddiy bir yog'ochku, gung na eshitadi, na gapiradi. Men senga aytdim-ku, siz hech narsa demayman. Jahli chiqqan ota shunday deb suhbatga chek qo'ydi. Amr ibn Jamuh Manotning oldiga bordi. O'sha davrda but bilan gaplashmoqchi bo'lganlar uning orqasiga bir kampirni turg'izib qo'yishar va e'tiqodlaricha ularning savoliga but ilhom orqali kampirning tili bilan javob berardi. Amr uzun qomatini tiklab, butun og'irligini sog' oyog'iga tashladi. Uning bir oyog'i mayib bo'lib, qattiq oqsardi. Butni ko'klarga ko'tarib maqtab, hamd sanolarni o'rniga qo'ygach, gap ochdi. Ey Manot, shak shubha yo'qki, Makka dan kelgan da'vatchi sendan boshqa hech kimga yomonlik istamayotganini bilasan. Uning maqsadi bizni sening ibodatingdan qaytarish aytayotgan gaplari nihoyatda go'zal bo'lishiga qaramay, sen bilan maslahatlashmay turib, unga bay'at qilishni o'zimga ib ko'rmadim. Nima deysan? Qandoq qilsam ekan? Manot g'iring demadi. Bundan Amir o'zicha xulos chiqardi. Hoy nahoy achchig'ing keldi yov, Manot. Endi senga azdiyat yetkazadigan biron ishga qo'l urmayman. Mayli, bir necha kun o'z holingga tashlab qo'yaman. ajabmas g'azabing bosilib qolsa. Amr ibn Jamuhning farzandlari otalarining manotga qanchalik bog'lanib qolganini juda yaxshi bilishardi. Bu tabiiy edi. Chunki Amr butun umrini sanamga sig'inib o'tkazdi. Lekin butga nisbatan ota qalbida muhabbatning bir oz susayganini his qilgan bolalar qulay fursatni qo'ldan boy bermay, uni butunlay sug'urib tashlashga qasd qildilar. Bu Amr ibn Jamohni iymonga olib boradigan yo'l edi. Amr ibn Jamuhning farzandlari do'stlari Muoz ibn Jabal bilan yarim tunda yashirincha Manotni turgan joyidan ko'chirdilar da Banu Salama axlat to'kadigan o'raga olib borib tashlashdi. Tong otgach, Amr qulluq qilish uchun Sanamning oldiga bordi. Biroq u o'z o'rnida yo'q edi. "Ey sho'ring qurg'urlar, bizning ilohimizga kim tajovuz qildi?" deb baqirdi Amr. Hech kim javob bermadi. Amr uyning ichini yu tashini tit-pit qilib qidirishga kirishdi. G'azabdan o'zini yo'qotgan, baqirib chaqarar, Xudo bezorini tutib olsa, holiga maymunlar yig'ilashini aytib tahdid qilardi. Oxiri butni o'radan, ahratlar orasida oyog'i osmondan bo'lib yotgan holda topdi. Yuvib, tozalab, ustiga atir sepdi. Ilgarigi o'rniga qaytarib qo'ydi. Ammo Xudo haqqi, Xudo bezorini topganimdami, naq kunini ko'rsatardim, deb ilohiga uzr aytgan bo'ldi. O'sha kuni tunda yigitlar Manotni imi-jimida o'g'irlab, yana kechagi joyga tashlab kelishdi. Ertasi kuni qariya rasvosi chiqqan butni yana o'sha o'radan topdi. Uni yuvib chayib, atir sepib o'z o'rniga joylashtirib qo'ydi. Bu ahvol har kuni takrorlanadigan odatga aylandi. Oxiri Amr zerikib uyqusidan oldin Sanamning oldiga bordi. Qilichini uning bo'yniga ilib dedi: "Ey Manot, Xudo haqqi, boshingga bu kunlarni kim solayotganidan men bexabarman. Agar xub desang, mana bu qilichni olda, o'zingni himoya qilib ol." So'ng uyquga yotdi. Qariya pinakka ketib chuqur uyquga cho'ngach, yigitlar sanam bo'ynidagi qilichni olib, o'zini tashqariga ko'tarib chiqishdi. O'lgan itning jasadi bilan qo'shib bog'lab, Banu Salama qavmining axlat orasiga tashlab kelishdi. Ertalab qariya butini joyida ko'rmagach, to'g'ri axlat o'raga yo'l oldi. But yerda yuz tuban yotar, yonida itning jasadi, hatto bo'ynidagi qilich ham yo'q edi. Bu safar Amr sanamni chuqurdan chiqarib olmadi. Uni tashlab ketar ekan, bir bayt she'r o'qidi. Xudo haqqi, agarda sen bo'lsayding iloh, bo'lmas eding bir chuqurda it bilan hamroh. Bu voqeadan keyin ko'p o'tmay Amr ibn Jamuh ham Allohning diniga kirdi. Amr ibn Jamuh iymon halovatini totib ko'rganidan so'ng shirkda o'tkazgan har lahzasi uchun qattiq nadomat chekdi. Yangi dinga butun jismi joni bilan kirishib ketdi. Bor mol va holi, kuch-qudrati va farzandlari bilan Alloh va rasulining xizmatida bo'ldi. Uhud jangiga sanoqli kunlar qoldi. Farzandlarining jangga zo'r berib tayyorlanayotganlarini shahidlarcha o'lim topib, Allohning rizoligiga erishish ishtiyoqida yonayotganlarni ko'rib, Amr ibn Jamohning ham hamiyati jo'shib ketdi va ular bilan birga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bayroqlari ostida jihodga chiqishga azmu qaror qildi. Lekin yigitlar otalarini bu yo'ldan qaytarmoqchi bo'lishdi. U qanaqasiga urushsin? Yoshi bir joyga borib qolgan keksa odam bo'lsa, buning ustiga bir oyog'i oqsoq cho'loqlanib yursa, Alloh taolo ma'zurlar qatori uni ham uzr etgan-ku. Otajon, Alloh sizni ma'zur etgan, nega endi buni bila turib o'zingizni qiynaysiz? deyshti bolalar. Qariya bu gapdan qattiq ranjidi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldiga borib, o'g'illaridan shikoyat qildi. Ya Rasululloh, meni bolalarim ulkan ajrdan to'sib qo'yishmoqchi. Xudo haqqi, men cho'loq bo'lsam ham jannatga kirishni istayman. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yigitlarga otangizni o'z holiga qo'ying. Alloh uni shahid etsa ajabmas, dedilar. Ular payg'ambar alayhi salomning buyruqlariga bo'ysunib, bu haqda otalariga og'iz ochishmadi. Yo'lga tushish vaqti kelganida Amr ibn Jamuh xotini bilan vidolashdi. qiblaga yuzlangan holda qo'llarini ochib duo qildi. Robbim, menga shahidlikni nasib et, noumid qilib uyimga qaytarma. So'ng uch o'g'li bilan birga Banu Salama qavmidan tashkil topgan ulkan guruh safida jo'nab ketdi. Jang ayni qizib musulmonlar birdam Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni himoyasiz qoldirgan paytlarida Amr ibn Jamuhni qo'shinning ilg'or qismida ko'rishdi. U sog' oyog'ida sakrab-sakrab olg'a intilar va men jannatga mushtoqman, men jannatga mushtoqman degan so'zlarni pichirlab takrorlardi. Undan sal nariroqda o'g'li Hallot jang qilardi. Ota bola Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni himoya qila turib, birin-ketin jang maydonida shahid bo'lib quladilar. Ikkisining shahidligi orasida sanoqli lahzalar o'tdi xolos. Jang nihoyasiga yetib Uhud maydonidagi shahidlarni dafn etish ishlari boshlanganida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ashablariga tayinladilar. Ularning qonlari yu jarohatlarini shundoqligicha qoldiring. Men ularga guvoh bo'laman. Qaysi bir musulmon Allohning yo'lida jarohatlansa, qiyomat kuni yarasidan qon oqqan holatda keladi. Rangi xuddi za'faron rangiday, hidi esa mushk singari xushbo'y bo'ladi, dedilar. So'ng Amr ibn Jamuhni Abdullah ibn Amr bilan bir qabrga qo'ying. Dunyoda ikkisi bir-biriga nihoyatda yaqin edi, deb amr ettilar. Alloh subhanahu va taolo Amr ibn Jamuh va boshqa Uhud jangi shahidlaridan rozi bo'lsin va ularning qabrlarini nurga to'ldirsin. Navbat kechki dasturlarimizdan olingan haftanomaga. Juma ustozlar dars qildilar ilm amonat buni bizlarga yetkazilar bizlarin qurbon qilib agar biz Alloh bilan jang qilayotgan bo'lsak Muhammad shunday deb da'vo qilyapti deb aytganida bu Jahl ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va u kishining doim u kishiga ergashgan kishilar bilardi mushriklar biz bilan jang qilayotgani yo'q Allohning irodasi bilan jang qilyapti deyishardi Allohning irodasidan boshqa narsa bo'lmaydi deyishardi ular o'zlarining maqsadlarini ro'yobga chiqarishlik uchun jang maydoniga kelishgan emas edi ular moli davlatni iqtisodiyotni tiklashlik uchun jang qilishmagan edi sahobalar ular birovlarning vatanini bosib olishlikka haris bo'lishib jang qilishgan emas edi. Allohning manhajini, Allohning buyrug'ini ijro qilishlik uchun jang maydoniga kelishgan edi. Shuning uchun mushriklar bu so'zni eshitishdi. Agar biz Alloh bilan jang qilishlik uchun kelayotgan bo'lsak dedi mushriklarning boshlig'i Abu Jahl. Bizi har qancha odam ko'paytirsak ham toqatimiz, kuchimiz yetmaydi unda dedi. shanba düşmanın bular bugun jang qilmasa ertaga qilar islomni avvalgi shahidi Sumayya radhiyallohu anha qari ayol bu kishi Ammorning onalari ikkita qo'llaridan ikkita oyoqlaridan to'rt tarafga tortib qoziqqa bog'lar Abu Jahl la'natulloh alayh bu kishining jazolari Faqat u kishidan bir narsani talab qilardiki, Muhammadni so'kasan. Muhammadni haqorat qilib yomon so'zni tilingga olasan. Va butunimizni ulug'laysan deganda tabballaka o'zingga ham butunga ham tupurdim. Muhammad alayhisalomni so'kishga so'kkandan ko'ra shahid bo'lganim afzal deb turib, o'sha eng nozik joylarga nayzani tiqdi bu kishi shahid bo'ldi. Islomning ilk shahidi bu kishi. Mana bu toqat. Toqat mana birodarlar. Toqatga ham o'zimizcha tarozi quvamaylik birodarlar. yakshanba jurnalni son qilingan ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli jurnalni son qilingan ko'p sonli gunohlari ko'pligidan g'am chekadigan kishilar gunohlari kam bo'lgan kishilar etagini ushlab, ulardan haqiga istig'for aytishlarini so'raydi. Umar radhiyallohu anhu yosh bolalardan o'zi uchun istig'for aytishlarini so'rardi. Sizlar gunoh qilmagansizlar derdi Umar radhiyallohu anhu yosh bolalarga. Abu Hurayra radhiyallohu anhu kichik yoshdagi bolalarga Parvardigoro, Abu Hurayrani mag'firat etgin deb duo qilinglar derdi. O'zi ularning duosiga amin deb turardi. lekin farzi ayn bo'lgan ibodatning ustiga yana ilmga qur'oni karim hadis rasulullohning ustida amirlarning mustahkam turishi gunoh ma'siyatga buyurmaslik shart ostida a'zolarining shu buyurilgan buyruqni ijro qila oladigan vujudida qudrati bo'lish degan bu ikki shart ostida bay'atni qilgan ekanmiz biz farzi aynning ustiga yana bir vojiblikni gadinimizga yukladik birodarlar hatto o'sha yerda ovqat qilinsa shu bir qoshiq yog' solinardi piyoz ham ko'p topilmaydigan mahsulot edi faqat shu xalq kartoshka ekar ekan atrofga shu kartoshka ko'p edi lekin piyoz yog' mana shu narsalar ko'p qiyin edi Gurunch ham topilmasdi. Shunga ko'p shukr qilib Allohdan so'rab, shu bir qozonga bir bir qoshiq yog' solib, ozgina piyozni qizartirib, ki suv quyilib, mana shunday kunlar bo'ldi. Alhamdulillah, mana o'sha kunlar ham o'tib ketdi. Ya'ni hozirgi holatimizga biz ko'p shukr qilsak bo'ladi. dushanba g'aflat uyqusinda qolding uyg'on endi ey musulmon qadring qochib ko'p orlanding uyg'on endi ey musulmon shunday bo'lsa biz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning siyratga muvofiq jang qilishimiz kerak payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning siyrati shundan iborat bo'ldiki u kishi birinchi madinaga kelib musulmonlarni jang maydonida tarbiyaladilar va Madinani mustahkam qildilar. Madina mustahkam bo'lgandan keyin ichki dushmanlardan tozalangandan keyin tashqi dushmanlar bilan ba'zilar bilan kelishdilar va ba'zilarga hujumga o'tdilar va ba'zilarga xat jo'natdilar. Sulh qilganlar sulh qildi. Bo'yin egmaganlarning sarkash sarlari tanadan judo qilindi va oxir bittadan bitta faqat dushman makkalik qurayshliklar qoldi. seshanba taqvoing qaydadir iymoning qayda olisdan qo'rqitgan haybating qayda ko'tar sodir bo'lgan voqea va hodisalar doim takrorlanishi bilan birga bir-biriga aynan o'xshash suratda yuzaga keladi. Zotan yer kurrasida yangi sodir bo'lgan narsaning o'zi yo'q. Tarixni o'rganar ekanmiz, oldin bo'lib o'tgan biror hodisani hozirgi kunimizdagi hodisa bilan bir xilligini bilsak, biz uning oqibati nima bilan yakun topishini osongina xulosa qilishimiz mumkin bo'ladi. Agar bu hodisa g'alaba va muvaffaqiyat bilan tugagan bo'lsa, biz ham shu yo'ldan davom etib nusratga erishishimiz aksincha mag'lubiyat va muvaffaqiyatsizlik bilan yakun topgan bo'lsa, o'tganlarning xatosini takrorlamaslik uchun bu yo'ldan uzoq bo'lmoqimiz lozim bo'ladi. Chorshanba. Ilmdir bu har bir oyat, ilmdir bu har bir hadis, ilmdir bu Rijo ilmida talab juda ham kuchli bo'ladiki, biz agarda ro'y bo'lganimizda masalan, farz qilsak, eng zaif hadis darajasiga olinmas Nima uchun? Chunki bizda na taqvoyimizda maqtagil joyimiz bor va ilmimizda ham zaifimiz bor va o'zimizda hofizda, hifzda ham zaifligimiz bor. Ya'ni roviylarga qattiq shartlar borki, juda ham ya'ni taqvoli kuchli bo'lishi kerak va adolatli bo'lishi kerak va shu bilan birga juda ham hofizlar kuchli bo'lishi kerak. Shartlari juda ham kuchli. Shunga ko'ra, ya'ni aytib o'tyapmizki, ya'ni roviylar to'g'risida shartlar bor har muhaddisning oldida. Shunga muvofiq, ya'ni bir hadis sahih bo'lishi uchun ana shunda nima qiladi? Har bir faqih o'zini o'z oldidagi qoida bilan, o'zini oldidagi rivoyat to'g'risidagi o'zini fikri bilan tekshiradi. Albatta, agarda hadis sahih bo'lsa, shu jihatdan keyin uni mazmuniga qaraydi. Mazmun ham ochiq bo'lsa, uni unga qarshi bo'lmagan boshqa bir hadis bo'lib qolishi mumkin. Shuni tekshiradi. Albatta shundan keyin albatta buni qabul qilishga hech qanday shubha yo'q. payshanba jurnalni son ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli jurnalni son ko'p sonli albatta namoz dinning eng ulug' amaliy rukunlaridan va unda xushu qilish esa shariat talablaridandir. Allohning dushmani iblis alayhi la'na inson farzandlarini adashtirishga ahd qildi. Shu sababli turli xil vasilalar bilan insonlarni namozdan chalg'itish, ajr va savoblarni zoya ketkizish uchun namozda ularga vasfasa qilish shaytonning eng katta xilalaridan va muhim uslublaridan bo'lib qoldi. insoniyat jismida o'zidan zahar chiqarib, boshqa tomirlar va nervlarga ta'sir qiladigan fasod va maraz manbai bo'lishgan. Shunday ekan, uning uchun jarrohlik amaliyoti zarur bo'lgan. Ana shu xasta a'zoni olib tashlab, salomat jismdan yiroqlatish olamlar parvardigorining parvardigorligi va marhamatining ulkan ko'rinishi bo'lgan. bittasida o'g'rini qo'lini qirqishi kerak bittasi qilish qilishga bu kerak deydi o'g'lini o'g'rini qo'lini qirqmaslik kerak ulamolar qo'lini qirqish kerak ulamolar chunki dedi bu ulamolarni islom masjidga qamab olganlar va ma arsalnaka illa rahmatalil alamin deb aytdida o'sha yerda to'g'ri <laughs> haligi ulamolarga aytdi mana bu ulamolar qo'lini qirqish kerak dedi olamga rahmatallil alamin bo'lib kelgan islomi bular masjidga qamab olgandir في بغداد بغداد المعاني رجال طوقوا الدنيا كفافا وفي الأنبار يوم الروع أسد أسد لبذل الروح ما كانوا شحاحا Muhammad G'olib. Bizlarning atrofimizdagi g'aybiy olam borasida muhtaram tinglovchilarimizga ozgina tushuncha bersangiz. So'ngra men saytimizga kelgan ba'zi xatlarni o'qib eshittirsam. Juda soz. Avvalambor siz bilan bizni oramizda yashab kelayotgan g'ayb olamini bilishlik uchun aslida bu g'ayb olami qanday yaralingan va qanday vujudga kelganligini bilmasdan turib bu g'ayb olam haqida mutlaq shunchaga ega bo'lishligimiz mumkin bo'lmaydi. Shuning uchun bu g'ayb olamini asli qanday bo'lgan? Qanday bu olam vujudga kelgan va qanday narsadan yaralinganligini bilishligimiz kerak bo'ladi. Bu g'ayb olam haqida Alloh subhanahu va taolo o'zining oyatini marhamat qilib aytadi: "Astaizu billah وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ U zot jinlarni o'tdan, alangadan yaratdi deb marhamat qiladi. Bundan chiqdi, bu g'ayb olami o'tdan yaralinganligi bizga ma'lumki, va yana Oysha roziyallohu anha rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday deb marhamat qiladi: "Xuliqatil malaikatu min nurin va xuliqal jannu min nar." وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ رَوَاهُ مُسْلِمْ Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam shunday deb marhamat qiladilarki, malaikalar nurdan yaralangan va jinlar esa o'tdan yaralangan. Va odam alayhi salam sizlarga sifatlangan narsadan yaralangandir deb marhamat qildilar. Va yana Abi Xotam Amr ibn Dinor rahimahulloh shunday deb marhamat qiladi. خلق الجن والشياطين من نار الشمس جنلار jinlar va shaytonlar quyosh alov uchqunidan yaralangandir deb marhamat qildilar bundan chiqdi bu g'ayb olam o'tdan yaralanganligi bizga ma'lumki va yana mana bu g'ayb olami insonlar yer yuzida xalifa bo'lishligidan oldin ular yer yuzida xalifa bo'lganligi haqida Ibn Kasir rahimahulloh o'zini kitobida keltiradi. Yer yuzida avval Odam alayhissalom yerga tushirilishlikdan oldin ikki toifa jinlarga mansub bo'lgan ikki toifa al-hinn val binn toifasi bo'lganligi haqida aytadi. Bu toifalar ham jinlar toifasidan ekanligi. Va mana bu toifa Alloh subhanahu va taologa ibodat qilishlik uchun yaratilgan toifalardan bo'lgan. Vaqtlar o'tishligi bilan mana bu toifalarni o'rtalarida fasod bo'lishlik natijasida Alloh subhanahu va taolo mana bu ikki toifa bo'lmuş al-hin val bin toifasini boshqa yana bir toifasi bilan, ya'ni jin nomi bilan nomlangan toifa bilan bularni xaloq qilishlikka farmon chiqardi. Va mana bu jin toifalari Al-Hinn val Bin toifalarini ustidan g'olib bo'lib, ularni xaloq qilgandan keyin yer yuzida saltanatni qo'lga kiritdi. Bu toifa ham Alloh subhanahu va taologa avvalgi bosqichlarda bo'lgan ibodatlarda juda ham qattiq bo'lgan bo'lib Yana bir qancha muddatlar o'tishlik natijasida mana bu jin toifasi ham Alloh subhanahu va taoloning yerida fasod qilishlikni boshlagan paytda ularga Alloh subhanahu va taolo o'zining lashkarlari bo'lgan maloikalarni ularga yubordi. Va Alloh subhanahu va taoloning lashkarlari bo'lmiş maloikalar mana bu yer yuzida fasod qilguvchi jin toifalarini jazira dengizlariga ularni uloqtirib, ularni qatl qildilar. Va mana bu holatdan so'ng o'sha jinlar toifasi ichidagi Azozil nomlik jinni ibodatgo'yligi zohir bo'ldi-da, maloikalar Alloh taoloning izni bilan o'sha Azozil nomlik jinni o'zlari bilan samoga olib chiqqanlar. Mana bu o'rinda bir narsaga urg'u bermoqlik lozim bo'ladiki, agarda Alloh subhanahu va taoloni yerida qaysi bir toifa fasod qilar ekan, bu toifani halok bo'lishligi muqarrardir. Chunki Alloh subhanahu va taoloni qonunlari o'zgarmasdir. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda marhamat qilib aytadi: "Va ma kana robbuka liyuhlikal qura bi zulmin va ahliha muslihun." Sizni Robbingiz qishloq ahllarini ularni zulmlari tufaylik ular solih bo'lgan holatlarda ularni halaq qilguvchi bo'lmadi deb marhamat qildi. Mufassirlar mana bu oyatga shunday deb tafsir beradilarki, zulmdan maqsad bu shirk. Madomiki qaysi bir toifa yer yuzda shirk qilsa-yu, ammo adolat bilan o'zlarini oralarida bir-birlarini huquqlarini paymol qilmagan holatda adolat bilan qoim tursa, ularni Alloh subhanahu va taolo halok qilmaydi. Agarda garchi u shirk keltirayotgan bo'lsa ham. Chunki Odam alayhissalom yaralishdan avval ham mana bu narsa yer yuzida takror bo'lgan. Chunki Alloh subhanahu va taoloni qonunlari o'zgarmas. Alloh subhanahu va taolo marhamat qilib aytadi: "Valan tajida li sunnatillahi tabdila valan tajida li sunnatillahi tahwila." Alloh subhanahu va taoloni sunnatlarini o'zgarganligini, Alloh subhanahu va taoloni sunnatlarini burilganligini hech ham topmaysiz deb marhamat qildilar. Avvalda ham Al-Hinnu val-Binnu toifasi yer yuzida fasod qilganligi uchun Alloh subhanahu va taolo ularni halok qildi. Va ulardan keyingi jin toifalari ham bir qancha muddatlardan keyin ular ham yer yuzida fasod qilganligi uchun Alloh subhanahu va taolo ularni halok qildi. Va Alloh subhanahu va taoloning yerida Fir'aun alayhilani fasod qilganligi uchun uni ham halok qildi. Va Alloh subhanahu va taoloni yerida Ot, Samud, Qorun qavmlari ham yer yuzida fasod qilganliklari uchun ularni ham Alloh subhanahu va taolo halok qildi. Biz mana bu narsaga juda ham jiddiylik bilan yondashligimiz kerak bo'ladi va iymon egalari mana bu narsadan xushyor bo'lmoqligi kerak bo'ladi. Chunki mana bu oyatga tushib qoladigan bo'lsak, astaizu billah وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ularga aytilsaki yer yuzida sizlar fasod qilmanglar deyilsa ular biz aksincha yer yuzida biz isloh qilyapmiz deb aytadilar ogoh bo'linglar balki ular o'zlari bilmagan holatlarda yerda fasod qilguvchi kimsadurlar deb Alloh subhanahu va taolo marhamat qildi. Iymon egalari mana bu oyatga tushib qolishligidan ehtiyot bo'lishlik kerak bo'ladi. Aziz birodarlar, mana bu yuqorida aytib o'tilgan oyat hadislardan bilsak bo'ladiki, mana bu g'ayb olami juda ham chuqur, juda ham nozikligi anglanib yetiladi. Bu haqida oyat hadislar juda ham ko'p. Inshaalloh yana Alloh subhanahu va taolo nasib qilsa, bu haqida kengroq va tafsiliy ko'rinishda yorqinlashtirib beramiz. O'zini Ilyosbek deb tanishtirgan birodarimiz shunday yozadi. Assalomu alaykum. Men Ilyosbek, 18 yoshdaman. Aziz mujohidlar, men anchadan beri sizlar bilan ulanmoqchi edim. Ya'ni sizlarga savol bermoqchi edim. Men ancha yillardan beri niyat qilib yuraman. Allohim meni ham mujohidlarning safiga qo'shgin deb. Inshaalloh Alloh nasib qilgan bo'lsa, meni ham qo'shar sizlarning safingizga. Men ayrim odamlardan gap olib ko'rdim. Shu men ham jihodga chiqsam deb aytsam, senga nima bo'lyapti deb meni yoki yo'ldan urishyaptimi bilmadim. Lekin Xudo xohlasa bu niyatimdan qaytmayman. Odamlar aytishadi, bu yo'l bo'lmaydi deb. Sizlarga bitta savolim bor. Shu yo'lga kirib ketsam, ota-onam menga sendan rozi emasman desa, keyin uni javobi qanday bo'ladi narigi dunyoda? shahid bo'lganlarni Alloh shahidligini qabul qilgan bo'lsin. Allohu akbar. Bizga ham shu yo'lda o'lishga nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Xo'p, nima deysiz bu savolga? Albatta, jihod farz ayn bo'lib turgan ushbu davrda ayniqsa jihod maydonidagi musulmonlar juda juda kam va Allohning dini g'arib bo'lgan davrda niyatingiz xolis bo'lsa, shoyat Alloh taolo o'zi sizga haqni haq ko'rsatib, unga ergashishlikni muvaffaq qilsa va o'zining to'g'ri yo'llariga hidoyat qilib qo'ysa. Biz ham sizning tilagingizga tilakdoshmiz. Muhammad Umar deb tanishtirgan birodar esa bunday debdi: assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh alhamdulillahi va salamu ala nabiyyina muhammadin sallallohu alayhi va ala alihi va sallam va ba'd O'zbekiston Islomiy harakatining amiriga bay'at bermoqchiman va u kishini sahobalar yo'lida deb umid qilaman. Xo'p, Nusratulloh birodarimiz yaqinda ozod bo'lgan birodarlarimizdan suhbat olgan ekanlar. Keling, navbatini kutib turgan Nusratulloh birodarimizga beraylik. jamoatimiz mujohidlari jihod qilmoqdalar tog'ut va murtadlar bilan matonat ila janglar qilib g'oziylardan yoki shahidlardan bo'ladilar mana shu ikkisi ham aslida birodarlarimizning yutuqlaridir ba'zan shunaqasi ham bo'lganki ular kufr malaylariga asir tushib ularning qamoqxonalarida alloh belgilagan vaqtni o'taganlar asirlik esa insoniyat uchun yaxshi holat emas albatta hozir siz azizlar guvohligingizda suhbatlashmoqchi bo'lgan birodarlarimiz kufr zindonlaridan eson omon chiqib yana safimizga qo'shilgan mujohidlardir assalomu alaykum va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh afg'oniston qamoqxonasidan yaqinda chiqqan birodarimiz men zulfiqor ahmadman faryobdan bo'laman faryob qamoqxonasida bo'lgan voqea hodisalardan bir oz oz gapirib berasizmi inshaalloh gapirishaman qanday borib tushdingiz qamoqxonaga qamoqxonaga bir kaminga ketamiz deb kaminga tushib qoldikda bizlar dushmanni kaminiga sarov ishlanib qolgan edik qamoqxonaga xila azoblar musulmonlarga xila zulm sitam bilashadi jang paytida qo'lga tushdingiz hali jang paytiga qo'lga tushdik faryob qamoqxonasida bo'ldingizmi faryobga ham bor edim shivirg'onga ham ikkisiga ham bor edim qancha muddat bo'ldingiz u yerda taqriban e, to'rt yil bor edi to'rt yil bo'ldi mana shu to'rt yil davomida qanday zulmlar bo'ldi bo'ladi iftidan xila zulm bo'ldi urdi azob berdi qanday azob beradi barqa beradi o'zlari uradi urganlar kim afg'on milliy ordusimi yoki amerika askarlari ham bormi Yo'q, yo'q, amerika askarlari faqat bir taqiqot qilgandi boshqa shu milliy ordu polis va amniyati milliy shular shular uradi bala bu qanday qiynash qo'l bilanmi yo tayoqlar bilanmi tayoq minaman qo'l minaman asliha minaman har qism bizlarga shikanja bergan ibtido vaqtlarga sarovat vaqt tadid bo'lib totaydi har lahza tadid ro'yi qilib qilmaydi, sorasiga urmaydi faqat tadid ro'yi qiladi keladi gapirishadi so'kishadi nimani so'rashadi balla hatto mujohidmisan mujohid emasmisan bala shuni so'rashadi hatto aytib ham qo'yganki sen bor xudoyingga ayt kelib sen chiqarib kelsin bu joydan deb shunda deb u so'zni kim aytadi shu amniyat mlni nafarlari afg'oniston nimalari askarlari afg'on askarlari xudoyingga ayt deydi xudoyingga borib aytgin sen chiqarib olsin olib bu yerdan kelib deb Qur'oni muborak xeyli dashnom beradi. Ahadis, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda xeyli dashnom beradilar. Masxara qiladi. Mana hatto aytganki, sizlarni yo'ldan chiqargan, sizlarni qilgan mana shu Qur'onlaringizni buni keyindan tushmanglar u. Mana kelinglar, ingliz o'qinglar u boshqa boshqa kurslarga o'tinglar u dars o'qinglar sizlarni dunyolaringizga foydasi ko'p foydasi bor degan shu so'zlarni gapirishadi ular namoz o'qimaydi yo'q yo'q namoz o'qiydi biron birontasi o'qiydi aksarisi o'qimaydi ko'pinchasi o'qimaydi bularga mujohidlar tomonidan qanday bir da'vat yoki biron bir tushuntirish olib boriladimi ularga nisbatan bali kam kam bo'linadi unda umda bo'lmaydi amniyat tariqidan hatto mavlosoy bilan ustozlar tarjima aytish edi shungacha man qildi qur'on muborakda aytganini qo'ymadim avvalga qur'on o'qishlikka ham ruxsat yo'qmi u yerda ruxsat bor bo'lsa ham unda bir e, sayi ruxsati yo'q desam bo'ladi namoz o'qishgacha namoz o'qishlar namozga darvozani vaqti yoshmaydi vaqtiga masalan jamoat vaqti bo'lmaydi hech vaqt shuncha vaqtga bir vaqt muayyaniga bizlar namoz o'qiyolgan emasmiz mana shu 4 yil davomida e, qiynoqlar davomiy bo'lib turadimi yoki ozma-oz bo'lib turadimi? Bala, ma vaqtda ham vaqt tadidisi bor. Birtasi tadid qilsa, digasi tabdil bo'lib kelishadi, digasi tadid qiladi u. Masalan, musulmonlarga qilgan azob bor, ba'zilarda. Xo'p, endi bu qamoqxonadan qanday chiqdingiz? qamoqxonadan e, ibtidan tutganiga edi ushlanganimizga muddat tugadi 16 yil qaytib chiqargan 16 yil bergan edi sara bu badbaxtlanish mahkamasi bor mahkama dum ikkinchi mahkamasi 7 yil qayd qilgan uchinchi ham shuni tayd qildi taqriban ozgina to'rindan kam ozgina sinov o'tkazdik qolgani o'zlari tarafdan baxsh bo'lishi ya'ni karzay tomonidan badbaxt hmm, shu muddat o'tib chiqdingiz bala shuncha endi nima qilmoqchisiz endi inshaalloh shu avvalgi inshaalloh davom berish kerak inshaalloh endi bularga zarba berasiz bala inshaalloh qanchaki toqatimiz bor inshaalloh bularni muqobilda masraf etishimiz kerak inshaalloh Hozir kunda nimalar bilan mashg'ulsiz hozir ham bor borman alhamdulillah mujohidlar bilan birga birga yurishib birga turishib shundoq mashg'ul qamoqxonadan chiqib birodarlar tomonga qaytganman unda ko'p vaqt uzoqlashmaganman inshaalloh qorasoyibni xela bir orzusiga edim qorasoyib tohirjonni ko'rishamiz deb albatta ko'risholmadik ko'p ko'p orzuga edimki borsam edi nima qilsam edi bir o'zi eshitib qoldik qorasoyib shahid bo'lib qoldi deb boshqa birodarlarim mana shunda shahid bo'lgan ekan inshaalloh tohir aka bilan ko'rish niyat bor edi sizda niyati niyat bor edi inshaalloh qiyomatda ko'rishasizlar qiyomatda ko'rishamiz bularni intiqomini olishimiz kerak inshaalloh kofirlardan inshaalloh boshqa birodarlarni ham intiqomini inshaalloh olamiz Pokiston zindonidan chiqqan mujohid birodarimizning ismi Usmon. Uzoq davom etgan salomalikidan so'ng bu mujohid ham Kaminaning savoliga bamayla xotir javob berdilar. Usmon birodar, siz qachon va qayerda kufr qo'liga asir tushgansiz bu 2-2,5 yil oldin bo'lgan shu sarhadda qanday tushgansiz shu kelishda bir nima bo'lgan tashvim bilan pichoq bo'lgan qayerdan kelayotgan edingiz jangdan keyincha kelishda keyin postaga kelib shetekin yerda talash qilib qaysi qamoqxonada bo'ldingiz keyin shu pokiston qamoqxonada bo'ldingiz. 2 yarim yil bo'ldingizmi 2 yarim yil bo'lib u yerda ko'rgan kechirganlaringizni bir ozgina aytib berasizmi ha aytib beramiz inshaalloh men dedim afg'onmen dedim qayerdan bo'lasiz filoni joydan bo'laman qanaqa keldingiz dedim qanaqa keldim mana shu bilan keldim men ushlandim dedi keyin shu so'radi keyin urdi birinchi aytdim hech kimni tanimayman dedi urdi urdi keyin dedim men afg'onman shu xalifani tanayman dedi qaysi xalifa shu sirojin haqqonni dedim tanayman yo'q dedi siz yolg'on aytasiz dedi ana mana shuni taniyman men hech kimni boshqa tanimayman dedi yo rostini ayting dedi kimni yana kimni desam yo bilmay hech kimni bilmayman dedi o'zbekiston mana shu mironshoga bir marta kelganman dedi keyin shu urib urib urib keyin rostini ayting kimni desam endi tanimayman dedi ha bunaqa bo'lmasa dedi siz besh yil olti yil mana shu yerda bo'lasiz nima yaxshi dedim keyin yana nima qilib ha dedi markazni ko'rsating dedi keyin man markazni shu mironshoda qaysi joyda uni bilmayman endi shu markaz bitta mironsha bor dedi uni bilmayman qaysi joyda bo'ladi o'zim bilmayman sizni mujohidligingizni bilar edi endi bilardi harakatdaligingizni ham bilarmidi yo'q bu harakatni bilmasdi faqat bilar men aytgan edimki men afg'on bo'ldi men boshqa hech kimni tanimayman dedim amerika bilan urushgani kelganman shu amerika bilan urushganmiz bo'ldi boshqa hech kimni <clears throat> nima qilaman tanimayman dedi keyin ho'p dedi yaxshi dedi keyin markazni aytdi markazni bilmayman shu joyi mirshada bo'ldi qanday munosabatda bo'lishdi qur'on yoki namoz boshqa ibodatlarga indamaydi kim biron narsa bo'lsa endi ko'p uradi qur'on mm. hamma narsani jamlab olib ketadi masalan nima bo'lsa bir narsaga bir endi jinnilik jinnilar bor yoqda ko'p mastlik qilsa keyin urib nima qilib jahli chiqadi keyin keladi ofitserlar qur'onlarni jamlab nima qiladi oladi qoldi. qaytib beradimi keyin keyin bir uch kun to'rt kundan keyin qaytib beradi yana ho'p qanday chiqdingiz u yerdan u yerdan keyin yana bir bir yildan keyin yana olib chiqdi bizni dedi kimni tanaysan deb bir kishini aytdim keyin buni shu kim suratlarini olib keldi bizga suratimni olib keldi buni tanaysizmi dedim yo'q buni kimni suratlari edi u shu tolblar edi hammasi tolblar haligi arablar ofitserlar ey abu lays haligi suratlari bor edi boshqalari bor buni tanaysan men birdan bittasini tanimayman dedim mana shu tana agar tanaysiz mana shular sizni aytamiz telefon qilamiz sizni sizni olib chiqadi dedi endi tanimayman dedim bittasini kimni tanaysan bir kishini tanaman bor dedi keyin nima qildi ketib olib ketdi meni keyin bir yarim keyin bir yil uch oy shu pora bo'ldiki keldi yana kim keldi shu ofitserlar keldi tergov qilish uchun yo yo'q bir chakar qilib keldida nimaga shu qamoqxonaga mhm. kelib qaradi ha nima gap desa hech gap yo'q dedi keyin biz so'radik burun qachon bizni endi qo'yaverasiz e, dedi sizlar yolg'on aytyapsizlar dedi yaxshi dedik siz ko'p gunoh sizlar qilgan dedi ko'p sizlar o'ldirgan dedi ko'p gunoh gunohkorsizlar dedi ho dedi ko'p gunohkor ekanmiz dedi ha yaxshi dedi mayli dedi keyin ketib yubordi keyin yana uch oydan keyin yana keldi keldi e duolaringiz qabul bo'ldi ho dedi duolaringiz qabul mana farishta ekansizlar dediku masxara qilyapti ha masxara qilyapti ko'p masxara qilyapti hammani masxara qilyapti keyin nima qilib bo'ldi ketasizlar dedi qayga endi uyga ketasizlar ozod Hmm, ozadi keyin bizga nima xizmat qilasizlar dedi endi biz dedim men men afg'oniston pokistonlik emas sizlar ham men afg'onistonga borib ota onamga xizmat qilaman dedi a yaxshi dedi a dedi endi qachon qo'yasiz qachon siz nima qilamiz dedi endi o'zizni sizlar bilan men nimani bilaman sizlar bilan ha yaxshi dedi ket keyin shu hayit keldi shu hayit shu bo'ldiki ertagasi hayit bo'ldiki keldi turinglar dedi ertalab edik turinglar nima gap desak ana narsalarni olib ketarasanlar ko'pchilikmi deylar besh kishi edik shu besh kishi bizni olib chiqdi beshtasi hammasi harakatimiz a'zolarimi yoki yo'q yo'q ular pashtunlar edi hammasi faqat siz faqat shu men aytgan edim men tolib bo'ldi shuning uchun ham shu besh kishi bilan qo'shib meni ham olib chiqdi nimada qamoqxonada qayerga olib chiqib tashladi olib kelib shu milisha degan milisha bor nimasi qamoqxona shariga olib kelib keyin aytdi ertaga sizlarni qo'yib yuboramiz dedi ha yaxshi dedik endi bir yarim kun eshitib nima qildik ertalab keldi chiqdi bizni istixborot kelib aysa keldi aysa aysasi kelib bizni nimaga benjuga solib qorashalik olib ketdi qayerga sizni haligi sarhadga olib ketamiz bitta bir kishi bor edi u ham o'sha nima qilib boshqa guruhniki boshqa guruhda bo'lgan ekan u ham avom xalq ya'ni u to'lib aytmagan o'zi boshqa guruhda edi uni o'sha bozorga qo'yib yubordi miron bozori keyin meni olib ketdi sarhadda qaysi joyda ishlagan bo'lsan shu qilib ikki yuz so'm berdi yetadi yetadi endi qo'zg'atishga olib boring dedim yo u tomonga biz o'tmaymiz dedi bizni o'ldiradi dedi millionda ha yaxshi dedi keyin ikki yuz so'm berdi mana shuni oldi men yetadimi yani dedim bu kobulgacha yetadi dedi ha shu boring dedi keyin haqiqatdan yetarmidi ikki yuz so'm kobulgacha ha xo'zgacha yetmasdi kobulgacha qayerga yetadi nega yetadi dedingiz men aytdim yetadi haligi nimasini maqsad tushib qolsa bo'ldi tezroq tez chiqsin bo'ldi shu moshinadan keyin nima qiling keyin haqqimizga duo qiling dedi ko'p duo qilganmiz inshaalloh qabul bo'lsa <laughs> bo'ldi inshaalloh o'zilar biroq ko'rasizlar dedi keyin ketdim qiynoq uslublarni aytib berasizmi uslublarni hop bunaqa ediki ovqat olib kelardi ovqatda shu dol degan taom bor taom bor mana shu yerda nima solib shu dolda endi haligi konvoyda haligi qoplarga nima boshqalarni qo'yib haligi tepasidan dolla haligi dor qoplarini tepasidan qo'yib nima olib kelar ekanda o'sha nimadan banudan ana shuni qo'yib ha nima qo'yib olib keladi shu dol qopga solib shu boshqa salar e, nima bor salarka bor benzin ana shu tepasidan qo'yadi hmm. shuni olib kelib banudan ana shu qoplar shu dol qoplari bizga beradi qaydilarga haligi oshpazxonaga berib shu shu qaydilarga pishirib bering deydi shu dolni pishirsa olib kelsa birza bersa haligi nima hidi kelyapti salarka hidi ha bir kun yedik hech nima demadik ikki kun yedik hech nima demak bir hafta yedik biz pishitib ketdi dedi biz pashag'imiz chiqdi dedi keyin nima qilib biz yemaymiz dedik ha dedi fojila dedi yemaysizlarmi dedi borib ISA, aga aytib, ofitserlarga hammasiga aytib keldi, kelishdi. nima magal dedik. Mana shunaqa ovqatimizda dolda nima bor dedik. Bunaqa shikoyatimiz bor dedik. Dolda salarka sanam. biz ham shunaqa qilamiz deyapti ays asivaligi ofitserlari endi biz endi shu yerda biz endi kasal bo'lyapmiz dedi keyin narigi endi to'qqizta o'toqda to'qqizta o'toq bo'lsa hammasidan so'rabdi uchtasi yegan ekan boshqalar yegan indamasdan yegan indamasdan yegan boshqa to'rtta o'toq yemagan keyin ha sizlar mastlik sizlar" dedi ha ko'p mastlik bo'lgan shayton bo'lgan sizlar dedi keyin qo'lim hammamizni urdi nima bilan urdi shu nima bo'lib haligi bambuk deydi mana shu bambuk deb bilan shu bambuk bilan bizni urdi shu bambuk sinib yubordi qanchalik uradi oyog'imizni haligi devor tepasi qilib soladi oyog'ingizgami belingizgami soladi hmm. kallangizga ham tegadimi boshqa qaysi joyga bo'ldi tegadi shu urib mana hammamizni urib nechi kishi edi qirq kishi edi hammasini urdida ovqat bahonasida ovqat bahonasida yemasdan shu hammamizni urdi yeganlarni ham yemaganlarni ham urdimi yeganlarni urmadi faqat shu uchtani uchta o'toqni urdi hammamizni urdi uchta o'toqda hammasida sakkiz kishidan bo'lsa masalan yigirma beshta mana shuncha shu edi mana shuncha edi hammamizni urdi shu bambuka sinib ketdi endi sizlar urish kerak ekan ya'ni paytda to'rt kun shu bizni qattiq nima qildi uxlash qo'ymasdi keyin bir narsa bo'lsa turinglar hammani turaveradi ana shunaqa nima qilardi keyin bir oy shu bir oygacha mana shunaqa qilib keyin bir oydan keyin yana ozgina jim bo'ldi keyin bimya kelardi bir narsa bo'ldi kelardi ha sizlar josuslik qildingiz kimga josus toliblar josus qilmadi bizni o'ldirdi dedi zahmi qildi fojilarni dedi musulmonni o'ldirsizlar dedi o'rasizlar dedi haligi amerikansizlar o'lmaysizlar dedi biz bilamadik biz bitta o'tirganmiz telefon bo'lmasa nima bo'lmasa nima qanaqa aytamiz dedi yo sizlar bir qanaqadir nima qilasizlar ya'ni sizlar qamoqxonani ichidasizlar hmm. ular aytadiki josuslik qilyapsizlar bizlarga hmm, deyapti shundaymi ha shunday keyin biz bilmaymiz ana shu kim u kim o'ryapti kim bilmaymiz deydi biz turmadan kim qamoqxonada ichmay bilmaymiz kim o'ryapti qayoq shihod deb ketardi bahona qilib a hmm, bahona urishlikni keyin yana urarmidi yo uni urmasa faqat shu nima qilardi bo'ldi siyosat qilib bir so'kib bizni keyin ketaverardi Xo'p, umuman olganda 2,5 yil qamoqxonada bo'ldingiz. 2,5 yil qamoqxonada bo'lib. Ozodlik ne'mati bilan qamoqxonaning ichidagi holat, ya'ni solishtirganda hmm. ozodlikda yurganlarga nima degan bo'lardingiz? Ozodliklarmi? Tashqarida yurgan ular yuradi, bemalol yuradi. Haligi qamoqxonada chiqqanlarga shu chiqsa, yursa bemalol haligi esda keladi, haligi qamoqxonada bo'lganlar shu musulmonlar ko'p eslab turadi. Ko'p azob berib ularga. mana shunday azizlar bizning maroqli suhbatimiz bundan ham uzoq cho'zilishi mumkin shunday bo'lsa-da, kufr qiynoqlari ostida kunini o'tkazayotgan barcha birodarlarimizga alloh robbil alamin najot bersin va bu ummatni o'zi birlashtirsin deb qolamiz nashidani esa arxivdan 12 yil avvalgilaridan tinglaylik birlashaylik kofirlarning zulmidan Ummetli kutkaraylık. Ey mücahit erkekler, vezende berleşeylik. Kafirlerin zulmüden, ümmete kutkaraylık. Kafirlerden korkmaktan, vecenlerge küremiz. Çünkü madat korumuz. بس يقولوا غراب بس المجاهد الجلال بدن دافر لا شريك كفر لا tatlı sarayımız Rabbimiz medet bitti Galabeler kılamız Ey mücahit ey tekler Bezinde birleşelim Victor! Sayful Islom birodarimiz esa eski va tajribali mujohidlarimizdan biri hamda to'p ustasi Abdurrahmon akani ham suhbatga tortgan. Keling, biz ham tinglaylik. Abdurrahmon aka, hozirda janglarda ko'proq ishlatiladigan qurollar, jangdagi vaziyatlar haqida gapirsangiz. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah vahdahu va salatu vassalamu ala man nabiy ba'da. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya أيها amanu khudhu hidrakum حذركم فانفروا ثبات jami'a. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda shunday deganki mu'minlarga xitob qilib ehtiyot choralarini ko'rib qo'yinglar va jangga guruh holda yoki kichik guruhlar holda chiqinglar deb Alloh taolo buyurgan. Ya'ni bu buyruq bo'lyapti. Jihodga tayyorgarlik ko'rishlik. Ya'ni buni sharhlab tushuntirib beradigan oyatlar bor. Va iddulahum masatatun min quvvatin va min ribatil bo'ladi ya'ni qo'ldan kelgancha tayyorgarlik ko'rish kerak va ehtiyot choralarini ko'rib qo'yish kerak deydi chunki hozirgi vaqtida biz bilan muqobilda turgan dushmanlarimizni olib qarashimiz kerak bittasi amerika va kufr olami natolar bo'ladigan bo'lsa ikkinchi tomonda mana pokiston oladigan bo'lsak bu ham oldin e, rivojlanmagan davlatlar bo'lgani bilan lekin ancha qurol sohasida va hozirgi vaqtda amerika va boshqa davlatlar yordam berishlik ancha taraqqiy qilib qoldi va umar muxtorni gaplaridan aytsak omoch belini sindirmasa baquvvat qiladi deganday mujohidlar janglar orasida pokiston ancha quvvatlanib qurollarini nafarlarini tajriba oshirib shunaqangi nima deydi ancha mustahkam armiyaga aylanib oldi ancha sifatli jang qiladigan bo'lib qoldi shuning uchun ya'ni mana shu alloh subhanahu taolo buyrug'iga asosan biz ham shunga yarasha o'zimizni rivojlantirishimiz kerak taraqqi qildirishimiz kerak tayyorgarlik qilishimiz kerak ayrim odamlarni gapiga qaraganda birodarlarni ya'ni bizni masalan iqtisodiy imkonimiz yo'q deydigan bo'ladigan bo'lsa bor narsani birinchidan 100% to'liq iste'mol qilinadigan foydalanadigan bo'ladigan bo'lsak undan keyin yana yangi narsalarni so'radigan bo'lsak u boshqacha hozir oddiy avtomat kalashnikov oladigan bo'lsak hammani ommaviy qurol shuni ham biz birinchidan uni yaxshi saqlash qoidalariga rioya qilmayapmiz masalan tozalash bo'lsin buni tozalashdan o'zi yarasha ta'limlarda o'tilgan bir haftada bir marta oddiy otilsa otilmas tozalanadi yoki yomg'ir holatida yo chang bo'ladigan bo'lsa tozalanishi kerak va bir oyda yoki bir muayyan muddatda yaxshi mukammal tekshirib ko'rish kerak hamma yoqlarini va hamda otib turish kerak bunda otgandan keyin tozalash kerak va otishlikda mahorat ya'ni rasululloh shu mazmundagi hadislar borki ala innal quwwatar quvvat otishlikdadir shuning uchun buni otib kalashnikov avtomatda oddiy bor narsamiz qo'limizda o'qi ham bor o'zi ham bor o'zi kitobiy shu kalashnikov yo nizomiy armiyalarda ham o'shanga yarasha 100 metr yo 200 metr yo qancha metrgacha va qanchalik darajada aniq urish darajasiga ko'targan mahoratimiz yetkadigan bo'lsak, hammamiz yo bo'lmasa qo'ldan kelgancha qolgan Alloh taolo bergan qobiliyatcha qiladigan bo'lsak, inshaalloh janglarimiz sifati oshadi va unumdorligi oshadi desa ham bo'ladi. Va undan keyin yana qolgan narsalarni qo'ldan kelgancha iqtisodiy yo boshqa bo'ladigan yo g'animat tushadigan bo'lsa, undan keyingi rivojlangan undan katta qurollar, saqilalar, to'plar raketalar va o'zi nishonni aniq topib boradigan qurollar yasashlik va uni ishlatishlik chiqishimiz kerak darajasiga. Endi biz uni qila olamizmi, qila olmaymiz unga vallohu alam biz javob bermasak kerak, lekin qilishga harakat qilishlikka biz buyurilganmiz. Harakat qilishimiz kerak, chunki buyruq bu, bu farz desa ham bo'ladi. Endi men shar'iy ilm bo'lmagan uchun fatvo jihatda ayta olmayman. Lekin biz shu ustozlarning ma'ruzalarida eshitishimizga qaraganda va tafsirlarni o'qiganda mana shu Abdurahmon Sa'diyning tafsirida Mana shu oyatda xudo hidrakum maqsad deydi musulmonlar shunday tayyorgarlik ko'rish kerakki, ya'ni ehtiyot choralari shunday bo'lishi kerak, dushmanning bor qurollariga, qaysi qurollar bo'lsa shunga qaytara oladigan, ya'ni daf qila oladigan darajada taraqqi qilish kerak deydi. Endi hozirgi zamonda ularning aviatsiyasi bo'lsin, mana uchuvchisiz uchoqlari bo'lsin, ular qilayotganda biz shu darajaga yeta olmaymiz. Endi shunchalik nima bo'lib ketganki, oramizdagi masofa shunday bo'lganki, nomitsiz bo'lib qolganmiz biz. Ya'ni bu hech qachon qila olmaymiz deb nomitsizlanish endi qaytarilgan. O'shaning uchun bizga buyurilgan biz shunga nima kerak bo'lsa, amalga oshirish uchun yetib boradigan narsa farz bo'ladigan qoida bo'yicha ya'ni jihod farz bo'ladigan bo'lsa, jihodni olib boradigan hozirgi asboblar, mina jihatdan bo'lsin, qurol asloha jihatdan shunga harakat qilishimiz kerak. Va hozirgi vaqtda jihod farzi ayn deganda boyaga aytmoqchi, bu yerda ham hozirgina qo'shib ketamiz yangi birodarlar haqida. keladigan bo'lsa, ular ham hattoki bizni ustozlarimizdan Ababdulla Pokistoniga savol berganimda u kishi javob bergan mana shu shariatda joizki deydi. Masalan, sizni hech kim ko'rmay qolgan, bilmaysiz nima qobiliyatingiz bor, bilishingizni. Shunda borib mas'ullarga, amirga, qo'mondonga aytib, men mana shu narsa qo'limdan keladi. Shuni qilay deb islomga va jihodga yordam berishligi kerak bo'ladi. Bunga aytuvdi shuni hadis borki, bitta Badr jangidan qaysida sahobalarning safq turganda ikkita yoshi kichik bo'lgan sahobalarni chiqaradi ekan sizlar qolasizlar deganda sahobiyda aytar ekanki men deydi yaxshi nayza otaman nishon yaxshi ura olaman deb ya'ni o'zini sifatini ko'rsatadiki bor jihodga jangga qatnashishlik uchun ikkinchisi aytadi agar kurashsa men buni yiqitaman degan mana shu hadisga nima asoslanib aytdiki qo'ldan kela turib qilmaslik emas agar qo'ldan kelib tursa birov aytmasa borib aytib qo'yishlik kerak bo'ladi va endi yana bu tafsilotlari kerak nima qiladigan bo'lsak amalga oshirish shu ishga qo'l urilgandan keyin masalan boya aytgandek taraqqiy qilishlik jangni taktikalari bo'lsin sifatlarini qurol islohot taktikalarini amalga oshirish uchun nima kerak bo'ladi uni natijasida yana o'shalarni ham amalga oshirishga to'g'ri keladi va qadamma qadam borilsa inshaalloh alloh taolo nusrati bilan inshaalloh ko'p narsaga erishsa bo'ladi abdurahmon aka hozirda jang maydonida qanaqa shu qurollardan foydalanadigan mutaxassislar bizda yetishmasligi yoki qanaqa mutaxassislar bo'lishligi haqida va o'zi e'dod marhalasida turgan yangi birodarlarimizga maslahatimiz qanaqa qurollardan yaxshi o'rganishligi yoki qiziqish ularda ortishi uchun maslahat bersangiz. Endi boya hozirgi gapning ichida buni aytib o'tgandim. Qisqacha batafsil aytadigan bo'lsak, boya aytgandek boshlang'ich quroldan boshlab hozir kalashnikov ta'limda o'tadigan bo'lsak, shundan boshlab hamma o'tilgan qurollarni iloji boricha qo'ldan kelgancha o'rganishlik ta'lim jarayonida va undan keyin shuni davom ettirishlik o'zi mustaqil bo'lsin birovdan so'rab bo'lsin va mahoratini oshirishlik ya'ni aniq urishlikka bo'ladi chunki bir joyga borsangiz vaziyatga qarab biron qurol kerak bo'ladi masalan shu yerda hatto pistolet bilan ishlatiladigan ya'ni yaqindan borib bir marta o'tgan yilimi avrazay mintaqasida bo'lganda birodarlar borgan ekan mm, mina ko'mishga va jangal bo'lgan orada 3 metr bo'lgancha favjilar o'tgan 3ta bo'lgan, bittasida qurol bo'lgan, ikkitasida bo'lmagan degan. Va tepada sangarida qolgan fojilar bo'lgan degan. Agar ota degan bo'lsa, avtomatda deyapti, ovoz eshitiladi va qolganlar bilib qo'yadi. Shuning uchun bu yerda hattoki pichoq bilan, yaxshi mahorat bilan urib, yo'qimsa e, ovozini so'ndiradigan asboblar bilan, to'ponchalar bilan ishlatib bo'lsa ham qiladigan vaziyat bo'ladi shunga yarasha. Shuning uchun har bitta narsani qo'ldan kelgancha yaxshi o'rganib borilsa, vaziyatga qarab shu narsa foydalanadi. Chunki har bitta sohada misolga o'zi yaxshi bo'ladi. Masalan, kurash tushadigan odam bo'ladigan bo'lsa, kurash bo'yicha hamma ko'p bilan biladi, biladi, lekin bari uni yaxshi ko'rgan priyom bo'ladi. Shuni yaxshi ishlatadigan. Raqibini shunday oldiradi, aldaydi, unday qiladi, shu vaziyatga olib keladiki, shu priyomga oladigan bo'ladiganda. Shu priyomga tushsa endi u yog'ini o'zi biladi, u yog'ini. Mohir-ku. Shunga o'xshab dushmanni jangni taktikalaridan, ya'ni Rasululloh aytgan hazrati al-harbu hada shunday taktika hiylalarni ishlatish kerakki bizni qaysi qurollarimiz yaxshi ishlaydigan bo'ladigan bo'lsa ya'ni ishlatib bila oladigan shuni ko'p foydalanadigan shu vaziyatga dushman tushirish kerak avvalan undan keyin o'sha to'p bo'ladimi og'ir qurollar yoki bo'lmasa kichkina qurollar avtomat pulemyotlar bo'ladimi uni foydalansa bo'ladi o'shanga aytmoqchi har bir qurolning mohiri bo'ladigan bo'lsa va shunga yarasha boya kurashini ko'p problemlar bilgan bilan hammasi ishlata olgan bilan lekin qaysidir ham juda yaxshi ishlatadigan bo'ladi mohir bo'ladi. birodarlarimiz ham hammasiga harakat qilaversa kimgadir qaysidir bir qurolda mohir bo'lib qolishi mumkin keyin shuni unumli foydalanadi masalan snayper qurolini oladigan bo'lsak uni qancha sifatlari bor shunaqa shunaqa shunaqalari bor uni biz o'zimiz zohiran ko'rib baholaydigan bo'lsak masalan sabrli bo'lish kerak boshqa lekin jang maydonida u ma'lum bo'ladi to amaliy qilmaguncha ma'lum bo'lmaydi va aytdimku shunday birodarlar qissa qilganda hattoki sangarlarga bordik. 100 metrgacha yaqin bordik sangarga deyapti. Snayper bilan urib keldik deyapti. Shu boyaga aytganda oddiy Kalashnikovni ham agar shunday o'rganib bo'lsak, o'zi 100 metrga Kalashnikovni urish hech narsa emas-da. Demak, uchun snayper kerak yoki snayper chaqirtirib shu sangarga bitta ikkita amaliyot uchun qilish shart ham bo'lmay qoladi masalan. Shuning uchun hozirgi zamondagi jang bor narsamiz, qaysi qurollar bo'lsa, ta'limda o'rgatyapgan va undan tashqarida shuni iloji boricha o'rganishlik kerak ya'ni o'rganishlik ilmiy jihatdan bo'lsa ham uni nimalarini, sifatlarini boshqasini uni ishlatishni hamma tomonlama o'rganish kerak va uni Qur'onni o'zini mohir otishdan tashqari taktikasi ham bor masalan avtomat quroli qanday joyda qanaqa ishlaydi masalan uch yuz metr постоянniga qo'yib qo'ygan jor 600 olti yuz metrgacha otaveradi ko'zlab o'tirish unchalik o'zgartirish masofani o'lchash shart emas bo'ladi endi umumiy jangda aniq urishlik nima bo'lmasa jangda ishlatiladi va granatomet oladigan bo'lsak granatometni biz hammamiz olib ishlataveramiz dedi lekin jang maydonga boradi kam bo'ladiki <laughs> bir granatometni bir nimaga tegilsa chunki uni ham taktikasi bor qanday holatda o'tish kerak qayerga o'tish kerak va shu joyni aytganda dushmanni o'zing biladigan premga olib chiqish kerak shu granatometni hadafiga aylanadigan darajada hatto shunchalik bo'lyapti hozir bizning nimalarimiz shunday bo'lyaptiki qurollar olinadi boshqa bir xillari aytishadiki bor o'qlari bilan otyapmiz deyishi mumkin haqiqatan. lekin hozir 5 ta, keyin 5 ta, keyin hisoblaydigan bo'lsak, orasida o'qlarning turlari ham bo'ladi. Masalan, to'pni oladigan bo'lsak, kumulyativni o'q bor, askorishni o'q bor. Kumulyativni o'qini vazifalari mana bunaqa, askorishni mana bunaqa. Shunga vaziyatga qarab shuni to'g'ri ishlatib bilish kerak. Bir marta misol bo'lganini shu masjid jangida yangi birodarlar hali ta'lim olishga ulgurmagan. Endi bu yerda jang boshlanib ketdi. Nima qilish kerak? shtab va qo'mondonlar maslahatlashib aytdiki, endi ta'lim olmasa bo'lmaydi. Birinchi ta'lim o'ta jang bo'lsa ham bo'lmasa ham, keyin jangga qo'yamiz. Bo'lmasa bo'lmaydi. bir hafta vaqt qo'ydik bir hafta degani qancha ta'lim olishim lekin hech bo'lmasa oladi deb qo'ygandik vaziyatga qarab ta'lim olinmagan shu bir hafta ichida o'qitilmagan ekan bolalar keyin majbur ta'lim olmagan bolalarni jangga qo'yishga to'g'ri keldi bordik men sangarga uchgan birodarlar keldi e, nima qilamiz deyapti biz o'qimagan bilmaymiz deydi keyin Qur'on olib keldim tanishtirdim. mana Qur'on. mana bu tepki O'qmandan mana sondan mana bosa otiladi shu bilan ta'lim tugadi dedim shuni davom ettiraverasiz deb kerak bo'ladiki shunday qilib ketish kerak bo'ladi-da. shunga o'xshab u o'q solib otishni biladigan odam faqat otishni biladigan deyilmaydi ta'limda hozir aytgan boy sharoit hammasi yaxshi bo'lib bunga o'zi harakat qilish kerakligini aytyapmiz-ku. Undan tashqari ham ya'ni harakat qilish kerak va doim izlanish kerak. Ya'ni mujohid aytganda fikr o'yi, yotishi, turishi, yeyishi shu hatto orqada qolgan birodarlar bo'lsin, masalan, Tavba surasiga kiradi. Jangga borganda bizni narsamiz yo'q. Bizga beringdan Rasululloh bera olmaydi. Keyin ko'zlarida yosh bo'lib qoladi. Ya'ni orqada xizmat turgan birodarlarim afsuslanib, mana men jangga borishim kerak edi, bora olmadim deb qolish kerak shunaqa niyatlar bilan va qolgandan keyin o'sha mujohidlarning savobini olishga haris bo'lib savobga ya'ni, ya'ni mujohidning savobiga yetish qiyin bo'ladi. Haris va orqasida qolgan xizmatida malollanmasdan bilib bilmay gapirib qo'yishlik bor. minnat qo'yishlik bor, shu gaplarni o'ziga sabr qilib qilsa inshaalloh savob bo'ladi. Shu inshaalloh nasihatlarda shu bittasi, bir avval o'zimga deydi. Birinchi o'chida Allohdan taqvo qilgan holatda jihod jang mustadaflar qamoqdagi birodarlar opa singillar biz nomuslarimizni ozod qilish yo'lida biz hamma kuch g'ayratimizni vaqtimizni shunga sarflashimiz kerak yaxshi abdurahmon aka suhbatingiz va maslahatlaringiz uchun rahmat inshaalloh kelgusida yana suhbatlashamiz assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh hayotingdan foydalanib qol hidoyat cheksiz mulkdir bu mulk barchada yo'qdir Müminler haq podshohlar bu baxtdan ko'ngil toktur. hidoyat cheksiz mulkdir bu mulk barchada yo'qdir Müminler haq podshohlar bu baxtdan ko'ngil toktur. ming yil yashasa hayat hayotga hech to'ymaydi muhlat bergan Allohim ularni ko'p qo'ymaydi bismillahi rohmanir rohim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان لرب لن معاملات muomalatlari va tom ma'noda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni hayotini o'zimizga dasturul amal qilishlik to'g'risida. Bu bilan biz Alloh taoloning roziligiga erishamiz. Bu bilan biz jannat ko'z ko'rib, quloq eshitmagan Allohning ziyofat xonasiga musharraf bo'lamiz. Bu yagona yo'l. Demak, hayotimizdan foydalanaylik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam axloqlari tengi yo'q edi. Va bu axloq bilan insonlarni hammasi bilan kılardı. qilardi. manada ma'noda bizde bu axloq bilan ibodat qilardi. Rasululloh sallallohu alayhi davetleri da'vatlari insonlar ichida yoyilgach Quraysh hamma imkoniyatini sarflab bu da'vat yo'lini to'sishlik kerak. Nima qilish kerak? Bu payg'ambarlikni da'vo qilgan kishi bolani otasidan, otani boladan, erni ayolidan, ayolni eridan ajratib yubordik-ku. Dinimizni so'kyapti-ku. Bir yo'lini qilaylik. Bu payg'ambarlikni da'vo qilgan kishining yo'lini to'saylik. Quraysh to'plandida Ichinglarda eng sehrgar, eng she'r shoirlikka uddaburon insonlarni qaraylarchi bormi? O'sha Muhammadni oldiga borsinda, unga gapirsinda, unga raddiya bersin. Uni yo'lini to'ssin. Gaplashib kelsin, nima kerak ekan, maqsadin nima ekan bu Muhammad. Biz utbatum Rabi'adan boshqa odamni bilmaymiz. Utbat ibn Rabi'a o'sha paytlarda qavmini sayyidi va halim inson edi. Ey Utba, ya'ni Abul Valid, kuniyasi Abul Valid bo'lgan. Ya Abul Valid, sendan boshqa odam topmading. Sen Muhammadni oldiga bor, sallallohu alayhi vasallam shartlarni qo'y. Bir necha takliflarni Muhammadga ayt. Zora ko'nsa. Utbat ibn Rabi'a Rasululloh sallallohu alayhi sallamni oldiga keldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam juda ham xotirjam o'tirar edi. Utma Rasul sallallamni oldiga hatto o'tirmadi ham. Tika turgan holatda "Ey Muhammad, sen yaxshimi, otang Abdulloh yaxshimi?" Rasul sallallam sukut qildi, indamadi. Otasi Abdullohga odoban. Utma gapini davom ettirib, Ey Muhammad, sen yaxshimi? Bobang Abdul Muttolib yaxshimi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam odoban sukut saqladi. Utma, agar sen Abdul Muttolib opoqing, otang Abdulloh yaxshi deb o'ylasang, ular sen hozir ayiblab xorlagan ilohlarga ibodat qilishgan-ku. Sen yaxshimi, otang yaxshimi? Sen yaxshimi, bobang yaxshimi? Bular sen ayiblagan ilohlarga ibodat qilishgan-ku. Yo, sen ulardan yaxshiman desang, aytgin, men yaxshiman degin, seni gapingga quloq solaylik. Rasul vasallam ijobat, ya'ni gapiga javob berishlikdan oldin Utba yana shoshildida gapga Allohga qasam ichib aytamanki, bizni qavmimizga sendan ko'ra xatarliroq odam yo'q. Sendan ko'ra xatarliroq odamni ko'rmadik. Allohga qasamki, oilalarni bo'lib-bo'lib tashlading. Dinimizni ayblading, xorlading. Arablar sharmandalikka qoldi. Hattoki Qurayshda sehrgar paydo bo'pti. Hatto Qurayshda kohin folbin paydo bo'pti degan gap so'zga qolib ketdik. Oxiri bu narsa borib borib bir-birimizga qilich ko'tarishga olib boradi, ey Muhammad. Qo'y bu ishingni. deb Utba g'azablangan holatda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga xutba qildi. Xitob qildi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam juda odob bilan eshitar edi. Utba Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga har xil takliflarni taqdim qila boshladi. Ey Muhammad, Ey kişi, quloq sol. Agar bu olib kelgan ishing bilan mol, dunyo xohlasang, biz senga moli dunyo to'plab beraylik, eng Qurayshni bedavleti bo'lasan. Agar riyosatni xohlasang, riyosatni biz senga hammamiz bo'ysunamiz. Sen bizga rais bo'lasan, boshliq bo'lasan. Agar sen ayollarga rag'bat qilsang, ayollar ni xohlasang, Quraysh ichida eng yaxshilarini tanlab seni 10 tasiga uylantirib qo'yamiz. Yoki bo'lmasam seni biror bir jin tarafidan sehr uyushtirilib kasal bo'lgan bo'lsang, tabib olib kelib davolaylik. Molimizni sarflaylik, seni tuzataylik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam odob bilan Utbani gaplarini eshittirardi. Utbani takliflari tugagach Rasul sallallohu alayhi vasallam juda ham xotirjam edi. Boshlarini ko'tardida "Bo'shadingmi ya Abul Valid?" "Ey Abu Valid, bo'ldi tugatdingmi?" Utba buni Rasul sallallohu alayhi vasallamdan eshitib ajablanmadi ham, chunki Rasul sallallohu alayhi vasallam doimiy xuluqlari shunday edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tugatgan bo'lsang, eshit mendan dedi. Utba quloq solaman. Ayt, nima deysan deb Bismillahir Rahmanir Rahim. Hamim tanzilun minar Rahmanir Rahim. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلت سورة سنة آيات لرنا برما بر وقب تلاوات كلاريدا وتوى إسا إندمي جم إشتب تراريدا تسدتن عتبة يرقى o'tirib qoldi. So'ngra jismi zirillab qaltiray boshladi oyatlarni eshitgach. Alloh taolo Fussilat surasida go'yoki Utba tarafdan qilingan taklifotlar va Utbani orqasida turgan kofir qavmga xitob qilar edi. Bu xitob Utbani hayron qildi. So'ngra jismi zirqiray boshladi. Hamim. Ushbu Qur'on Rahmon Rahim bo'lgan zot tarafidan nozil qilindi. U biladigan qavm uchun xush xabar berguvchi va ogohlantiruvchi. Arab Qur'on holida oyatlari mufassal bayon qilingan kitobdir. Bas ko'plar buni eshitib yuz o'giradilar. Demak, ular haqiqiy eshitmaslar. Fa in a'radu fa qul anzartukum sa'iqatan misla sa'iqati 'ad va samud. Agar bu Qur'ondan eshitib turib ham yuz o'girsalar, ayting, sizlarni Od, Samud qavmini halok qilgan chaqmoq bilan ogohlantiraman. Alloh Ta'ala tarafidan azob kelishligidan qo'rqing. Shu oyatgacha tilovat qildi. Utba o'rnidan sakrab o'rnidan qalqib ketdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni muborak og'izlariga qo'lini qo'ydida, "To'xta, to'xta, bo'ldi, bo'ldi" degan holatda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni qiroatdan to'xtatardi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam azob bilan ogohlantiryatuvdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sajda oyatigacha tilovat qildi, sajda qildi. So'ngra Rasululloh sollallohu alayhi vasallam boshlarini ko'tarib, "Eshitdingmi, ya Abul Valid?" Abul Valid Utba ha eshitdim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam endi boraver dedi. Utba turdida Quraysh oldiga shoshilganicha ketdi. Quraysh Utbadan biror bir yangilik kelamikin deb shavq bilan kutib turgan edi. Utba keldi. Shunda kutib turgan Quraysh bir-birlariga qarab Allohga qasam ichib aytamanki, Abul Valid boshqacharoq keldi. Ketayotganda boshqacha edi, yuzlari o'zgarib qopti. deb bir-birlariga shunday xitob qilishdi. Shunda Abul Valid Utba o'tirdi, Gapir. Nima gap? Nima xabar bor? Muhammadga borib aytdingmi? Muhammad nima dedi deb Quraysh undan javobni kutardi. Utba esa Allohga qasam ichib aytamanki, shunday bir gaplarni, shunday bir qavlni eshitdimki, vallohi bu she'r emas. Sehrgarlik ham emas. Folbillik ham emas. Ey Quraysh, menga itoat qilib quloq solinglar. O'sha kishini o'z holiga qo'yinglar Muhammadni. Nima nima qilsa qilaversin. Allohga qasam ichib aytamanki, bizlarni katta azob bilan qo'rqitdi. Allohga qasam ichib aytamanki, Muhammad bir gapni gapirsa, yolg'on gapiradigan odam emas, yaxshi bilasizlar. Men uni og'zini bekitib qoldim tilovatlardan to'xtaslik uchun. Muhammad gapirsa yolg'on gapirmaydigan odamligini juda yaxshi bilasizlar deb Utba Qurayshga xitob qildi. To'g'ri, Utba o'sha paytda islomga kirmagan edi, lekin ich-ichidan aytayotgan ediki Utbaga, "Ey Utba, sen dinga kirding. Sen dinga kirding, muhabbat Muhammadga ergashding" deb ich-ichidan qalb-qalbi shuni aytib turardi. mana Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ulug' buyuk xulqlari. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni bu kofir tarafidan yangiragan xitobni eshitishligi juda ham katta odob bilan so'ngra unga Alloh Qur'oni Karimini axloq bilan eshittirishligi. Mana Utba kofir bo'lsa-da, utmani qalbini zaft etishligi. Mana katta xulq egasini kofirlar bilan qilgan muomala. Alloh subhanahu va taolo hammamizni mana bunday husnul muomalatga sazovor qilsin. Chunki jamiyat har bir sohada salaflari bosib o'tgan yo'l bilan salaflari egallagan narsalarni egallanmas ekan, Alloh taolo bu jamiyatga nusrat beradi. qo'ymaydi ozod yasha qul yasha haq bilan mag'rur yasha qor bo'lganlar kulmaydi kulib bir umr yasha ozod yasha qul yasha haq bilan mag'rur yasha qor bo'lganlar Keling Usoma aka, Ne'matulloh akamizning yangi tarjimasiga navbat beramiz. Bu safar nima mavzuda ekan? salibiylarning hiylalari. Ha, albatta, bu nasorolarning dushmanligi yahudlarnikidan kam emas. Assalomu alaykum, qadrli radio tinglovchilar. O'tgan juma dasturimizda Amerika hukumatining rasmiy shaxslari o'z yig'ilishlarida ochiqdan-ochiq islom va musulmonlarga qarshi urush e'lon qilganlarini eshitdingiz. Bugun bizga Germaniya muxbirlari Amerikadagi yana bir tashkilot to'g'risida xabar beradilar. Sie sprechen vom Heiligen Krieg. Germaniyalik muxbir. Ular muqaddas urush haqida gapirishmoqda. Ular o'zlarini shahidlar deb atashmoqda. Ular uchun har qanday boshqa din bu bid'at. Balkim sizlarning hayolingizga radikal islomchilar kelgandir. Yo'q, bu gal mavzu radikal nasroniylar haqida boradi. Amerikada bunday fanat fundamentalistlar bir necha millionni tashkil qiladi. Mana shular yordamida George Bush prezident bo'lgandi. Lekin bu fanat nasroniylarning faoliyati faqatgina Amerika bilan cheklanmagan. Ular butun dunyoni nasroniylikka aylantirishmoqchi. Iroqda harbiy yurish boshlanishi ular uchun yangi imkoniyatlarni ochib berdi. Iroq bosib olinishi bilanoq u yerda nasroniy missionerlar paydo bo'lgan. U yerda har kuni odamlar o'ldirilishiga qaramasdan missionerlar musulmonlarni nasroniylikka chaqirishmoqda. ko'p hollarda maxfiy, lekin Amerika hukumatining ruxsati bilan John Gates va Volker Steinhoff nasroniylarning muqaddas jangi haqidagi reportajlarini ko'ring. Amateur aus Bagdad. Bag'dodda havaskorlar olgan tasvir. Bu yangi cherkovni ko'chadan qaraganda tanib bo'lmaydi. Unauffällig dabei amerikanische Missionare. Ibodat vaqtidagi iroqlik nasorolar Ular ichida qiyofasini o'zgartirgan amerikalik missionerlar bor. Bu cherkov ularning asosiy markazi. Bu yerdan ular Iroqni nasroniylikka aylantirishmoqchi. Tom White o'z sochini bo'yab olgan. Tom White: Biz o'zimizni musofirlarga o'xshab maskirovka qilamiz. Bu meni ko'zoynagim. Men sochlarimni bo'yab olaman. Soxta soqol yopishtiraman va hokazo. Qo'shni xonada bir necha tonna og'irlikdagi nasroniy kitoblarimiz bor. Biz Iroqda bunday rang-barang bibliyalarni haqsiz, bepul 10 minglab tarqatdik. Ulardan bolalar uchun Bibliya, Masih Isoning hayoti kitoblari va boshqalar. Biz nasorolar to'xtovsiz muqaddas urush olib boramiz. Germaniyalik muxbir Qo'lida bolalar uchun Bibliya ushlab turgan odam bu tashkilotning boshlig'i bo'lib, uning mablag'i millionlarga baholanadi. Tashkilotning nomi ham juda ta'sirli. Voice of the Martyrs. Shahidlar ovozi. Dunyoning har yerida muqaddas urushda jang qilib, Xudoning cheksiz muhabbati uchun jon bergan nasoralarni shahidlar deb atashadi. Bu urush ma'lumotlar jangidan iborat. ijtimoiy yordam ko'rsatishlik va propaganda yordamida nasroniylik diniga o'giriladi. Nasroniylar tashkiloti a'zosi. Einige Muslims werden deshalb sehr ärgerlich. Bizning ishlarimizdan ayrim musulmonlar juda g'azablanishadi. Islom mamlakatlarida nasroniylikni qabul qilgan odam jonidan ayrilishi mumkin. Germaniyalik muxbir Siz qilayotgan bu ish odamlarni o'limiga olib kelmaydimi? Nasroniy tashkilot a'zosi. Bizning faoliyatimiz odamlarni o'limiga sabab bo'lishi mumkin. Biz bu javobgarlikni his qilamiz, albatta. Ammo jahannamda bo'lishlikdan ko'ra umrbod jannatda yashashlik afzal emasmi? Uh, even if it results in in punishment physical punishment here on earth bu foydalik savdo agarchi bu o'zidan keyin dunyoda jismoniy qiyinchilik va azoblarga olib borsa ham. Germaniyalik muxbir. Shahidlar tashkiloti Iroqdagi yagona missionerlar emas. Bunda tashkilotlarning propaganda, targ'ibot videolari internetda to'lib yotibdi. Nasoro fundamentalistlari Iroq yerlariga Amerika harbiylari yordamida kirib kelishgan. Boshqa arab mamlakatlari tomonidan taqiqlangan narsa Amerika generallari tomonidan Iroq davlatida ruxsat berilgan. ya'ni missionerlik tashkilotlari. Internetda radikal nasorolar o'zlarini ijtimoiy yordamchilar sifatida ko'rsatib, Iroqni nasroniylikka o'zgartirayotganlar haqidagi videolar bor. Ularning bunday yashirin faoliyat qilishlari ko'p ham yordam bermaydi. missionerlarni tez-tez o'ldirishadi. Mana bu tasvirdagi radikal baptistlarning o'lgani kabi. Iroqqa eng ko'p missionerlarni jo'natadigan tashkilot The Southern Baptist Convention bo'ladi. Iroqdagi missioner. Ularning imomlari qo'rquvda, chunki nasroniylik bu yerda qattiq joylashsa, butun Yaqin Sharq bo'ylab nasroniylik keng tarqalib ketadi. Hozirgi vaqtda biz uchun Iroqdan ham strategik muhim joy yo'q. Germaniyalik muxbir. The Southern Baptist Convention tashkiloti George Bush boshlagan urushni qo'llab-quvvatlaydi va Bush ulardan juda minnatdor. George Bush Sizlar mamlakatimizdagi 16 milliondan ortiq baptistlarni tashkil qilasizlar. Qolaversa, tashkilotingiz mamlakat tashqarisida ham ko'pchilikni o'z ichiga oladi va sizlar o'z o'rningizni yaxshi bilasizlar. Bibliyadan sitata keltirmoqda. Xudoni so'zini yerda yoyish va Xudoning hukmronligini e'lon qilish. The Southern Baptist Convention tashkiloti xodimi Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Jorj Bush shaxsan o'zi salibiy urushini e'lon qildi. Shu yerda bu baptistning gapini bo'lib, Jorj Bushning salibiy urushini e'lon qilgan gapini keltiramiz. What I said earlier in my statement that um, that we're facing a new kind of enemy. Men o'tgan chiqishlarimda gapirib o'tganimdek, biz yangi ko'rinishdagi dushmanga ro'baro keldik. O'ta vahshiy bo'lgan bu dushman bino to'la begunoh odamlarni samolyotda uchib kelib o'ldirmoqda. Shuning uchun Amerika xalqi hushyor bo'lmoqligi kerak. Biz qonun qoidalarga asoslangan millatmiz. Inson huquqlarini joriy qilgan millatmiz. Va shu bilan birga biz hujumga uchragan millatmiz. Biz ertadan o'z ishlarimizga qaytamiz va qaytishimiz kerak. Lekin yovuz kuchlarning hali ham mavjudligi bizning yodimizdan chiqmasligi kerak. Biz bunday vahshiylikni ko'pdan beri ko'rmagan edik. O'zini o'zi portillatadiganlar jamiyatimiz ichiga kirib olib, hammasi bir kunda paydo bo'lib, Amerika samolyotlari yordamida gunohsiz odamlarni o'ldirib, bunga afsuslanib ham qo'ymadi. Uh, Bu yangi chiqqan yovuz kuchlarga uh, biz bilamiz va Amerika xalqi uh, ham tushunib yetdiki, Bu hammasi salibiy, salibiy urushidir. Bu terrorizmga qarshi kurashga ancha vaqt kerak bo'ladi. Crusade, crusade, crusade. This war on terrorism is going to take a while. The Southern Baptist Convention xodimiga qaytamiz. High access to the policy making apparatus that see it as a holy war against Islam. Hozirda bizda yuqori hukumat mansablarini egallagan dini fundamental oqimidagilarni kuchayotganini ko'rish mumkin. Ular bu bo'layotgan ishlarni hammasini islomga qarshi muqaddas jang deb e'tibor qilishadi. Yuqori mansabdorlardan biri mana bu Pentagon binosida o'tiradi va u terroristlar ketiga tushgan. General William Boykin islomchilar ovidan bo'shagan vaqtida baptistlar yig'ilishida ma'ruzalar berishni yaxshi ko'radi. general William. Dushman Osama bin Laden emas, dushman diniy doiralarda joylashgan. Germaniyalik muxbir. Bundan tashqari, generalning boshqa chiqishlari ham audio shaklda saqlanib qolgan. Uning bu gapi musulmonlarni juda g'azabga keltirishi mumkin. Mening xudoyim ularning xudolaridan buyuk. Meni xudoyim haqiqiy xudo. Ularning xudosi asli bo'lmagan bud sanamdir, deydi general William, germaniyalik muxbir. Mana bu baptist cherkovida esa katta lavozimdagi islom dushmani o'z tashviqotlarini olib bormoqda. Bizning bu yerdagi diniy tashkilotimizning a'zolari general William Boykinni sevishadi. U o'z jonini xatarga qo'yib, armiyada xizmat qilgan. Biz o'z harbiy jangchilarimizni sevamiz. Germaniyalik muxbir. Haqiqatan bu cherkovning a'zolari general Boykinni Iroqda jang olib borish to'g'risidagi fikrini qo'llab-quvvatlashadi. Cherkov a'zosi Bu diniy urush. Musulmonlar bizni yomon ko'rishmaydi, balki ular bizning xudoyimizni yomon ko'rishadi, dedi cherkov a'zosi. Germaniyalik muxbir. Midwest, Broken Arrow shahrida nasroniylar ibodat qilishmoqda. Yuzlab odamlar bu baptist cherkoviga yig'ilishgan. Amerika Qo'shma Shtatlarida bunday cherkovlar soni 40 mingdan oshadi. Bu cherkovlarning hammasi The Southern Baptist Convention tashkilotiga qarashli. Cherkov ruhoniysi. Unser Präsident braucht euch. Bizning prezident sizlarga muhtoj. Bizning askarlar sizlarga muhtoj. Germaniyalik muxbir. 5000 dan ortiq bunday missionerlar butun dunyoga safarbar qilingan. Bu guruh esa Meksikaga jo'natilmoqda. Lekin bular ham Iroqqa borishlikni juda xohlashadi. Missionerlardan biri. Ich Ich bin bereit zu sterben. würde auch in den Irak. Men o'lishga tayyorman. Men Iroqqa borishlikni xohlayman. agarchi bu meni o'limimga olib borsa ham. Missionerlardan yana biri. Biz ularni mag'lub qilishimiz kerak. Ular bizni o'ldirishni xohlashadi. Ular bizning xalqimizdan 3000 kishini o'ldirishdi. Mag'lub bo'lganlaridan so'ng Iroqliklarni hammasini nasroniylikni qabul qilishini xohlaymiz. Undan so'ng Yaqin Sharqdagilarni hammasini. Bu diniy urush. Biz qora kuchlarga qarshi kurashmoqdamiz deydi missionerlardan yana biri. Germaniyalik muxbir Iroqqa borishni xohlovchilardan yangi kuch to'plash mushkilotsiz bo'ladigan ko'rinadi. Chunki The Southern Baptist Convention tashkilotiga 16 million amerikaliklar a'zo bo'lgan. Bu tashkilotning yana bir a'zosi Amerika prezidenti bo'lishni xohlaydigan George Bush. George Bush. Erkinlik Amerikaning bu dunyoga bergan sovg'asi emas. Erkinlik bu dunyodagi har bir kishiga berilgan Xudoning ne'matidir. Amerika hukumatining mulozimlaridan biri. Muqaddas urush uchun eng qulay davr. Conflict is a natural part of the Christian life. Harbiy to'qnashuvlar nasroniylik dinini ajralmas bir qismidir. Mana birodarlar, Ko'rib turganingizdek, bu kofirlar islom ummatini terroristlarga qarshi jang olib bormoqdamiz deb uxlatib qo'ygan. Kofirlar nafaqat musulmonlarni yerlarini, balki qalb va fikrlarini ham egallashga hamma sohadagi kuchlarini bu salibiy urushiga tashlaganlar. Faqatgina bir tashkilotning a'zolari 16 millionni tashkil qiladigan bo'lsa, mujohidlarimizni hali qiladigan urushlari uzoqqa cho'ziladiganga o'xshaydi. Charchab qolmaylik birodarlar. La'nati bush ham bu salibiy urushi uzoqqa cho'zilishini aytib o'tdi. Usoma aka, biroz oldin men Said maktublaridan o'qib eshitiraman degandingiz. Boshqa yo'qmi? Bor inshaalloh. Faqat keling buni ana shu saytimizning maktublari bilan shug'ullanadigan mas'ulimizdan tinglaylik. Bismillahirrahmanirrahim. assalomu alaykum aziz birodarlar o'zbekistondan bo'laman jundulloh filmlaridan men va ahli oilam ham hidoyat topdik alhamdulillah sizdan bir iltimosim bor edi ushbu xatmni bee'tibor qoldirmasangiz meni tanimasligingiz tabiiy lekin alhamdulillah sizlarni go'yoki men aka ukalarimdek tanib qoldim ancha filmlaringiz sababli avvallari ham bir ikki xat yozgan edim va lekin bu xatimda inshaalloh batafsilroq qilib yozaman inshaalloh Aslida men 4-5 oylar ilgari jumadan jumagacha dasturidagi yo'ldagi shaytonlarga o'xshab yurardim. O'zim jihod desa ensam qotar, birovlar so'rasa, hammasi pul deyishdan uyog'iga o'tmasdi. Abdul Aziz, ustoz Abdul Malik, Ali Sniper va hokazo fidoi amaliyotlar videosini ko'rgandan keyin men dinda ham g'ayratsizlikda ham ancha orqada ekanligimni tushunib yetdim. Qanday qilib mujohidlar haqida safsata gaplarni ishonib yurgan ekanman. alhamdulillah hozirda furqon saytida iloji boricha hamma videolarni youtubega qo'yishga harakat qilib yuribman hozirda yuzga yaqin qo'ydim alhamdulillah va boshqalarga ko'rmagan kishilarga ko'rsatishga harakat qilaman ularni yozib berishni iltimos qilishadi menga chunki sizlarning saytingizga kirishga hatto qo'rqadigan kishilar ham bor to'g'risini aytganda amerikada ham anchagina musulmonlar alhamdulillah aynan jundullohni ko'rib anchagina fikrlar yuritadigan bo'lishganini o'zim ko'rdim allohu akbar va o'shanga yarasha tazyiqlar ham boshlanib ketdi keyin shu aytganimdek amerika askarlari muslima qizni zo'rlaganini ko'rganimdan keyin mani butunlay hayotim hammasi o'zgardi va oldingi hayotimda yozganimdek o'sha masala bo'yicha yana sizlardan so'raganim shu edi amirga bay'atimiz Shuning uchun ko'rishsak yaxshi bo'lardi. Xudo xolasa bizning nomimizdan hamma birodarlarga va amirga salom deb qo'yinglar. Xudo xolasa bu ishda bir hikmat bor deb o'ylayman inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Jahonda nima gap? Qisqa satrlarda. كالسيف كالريح كالموج غزارة عادم كالخيل كالليل كالرعد شرارة Yangiliklarimizni harakatimiz mujohidlarining qilgan amaliyotlari bilan boshlaymiz. Janubiy Vaziristonning Badr mintaqasida islomiy harakatimiz a'zolari dushman sangariga snayper hamda piko qurollari bilan chiliki amaliyotini qilishdi. Amaliyot natijasi noma'lum. Lada mintaqasida ham mujohidlarimiz murtadlar sangariga og'ir qurollardan top 75 hamda top 82 qurollardan o'q ok otganlar. Bu yerda ham talofatlar noma'lum. Shaktu mintaqasida jamoatimiz mujohidlari dushman tomonidan qurilishi rejalashtirilgan yangi sangarga mina ko'mib qo'ygan edilar. Mina ishga tushib portlagan. O'liklarni olib ketish uchun vertolyot yetib kelgan. Faryob viloyatining Almor valisida harakatimiz mujohidlari Afg'onistonning polislariga kamin olib hujum qilishgan. Natijada kufr 5 tasi qatl qilinib, yana 5 tasi asir olingan. Allahu akbar. O'ldirilgan va qo'lga tushganlarning qurol va chopqir otlari mujohidlarimiz tomonidan g'animat qilingan. Jamoatimiz a'zolaridan hech qanday talofat yo'q. Alhamdulillah. Shuningdek, yana Faryob viloyatining Maymana degan joyda mujohidlar Afg'oniston parlamenti a'zosi Muhibbullohning ukasi Hamidullohni otib o'ldirib ketishgan. Amerika Qo'shma Shtatlaridagi yig'ilishda Leon Panetta shanba kuni Afg'onistonning Vardak viloyatida otib o'ldirilgan bir askar o'limi bilan Afg'onistondagi 11 yillik urushda o'lgan askarlarning sonini 2000 ga yetganini aytib o'tdi. Yakshanba kuni esa NATO ning bir askari hamda ularga shartnoma asosida xizmat qilayotgan ikki nafar ham milliy urdu askarlari tomonidan otib o'ldirilgan. g'azabga kelgan NATO askarlari ham afg'on urdusidan bir qancha askarlarni otib o'ldirganlar. Kofirlarning aytishlaricha, bu kelishmovchilik tushunmovchilikdan kelib chiqqan emish. Shu yildan boshlab afg'on milliy urdu askarlari tomonidan NATO askarlariga qilingan hujumlar oqibatida o'lgan salibchilar soni 52 tagacha yetganini ham o'zlari aytib o'tdilar. Iroq Tikritdagi katta qamoqxonaga mujohidlar hujum qilishgan. Mujohidlar politsiyachilarni o'ldirib, mahbuslarni ozod qilishgan paytda politsiyachilar yetib kelib, ozod bo'lgan qurolsiz asirlarni birin-ketin o'qqa tutgan. Jang davomida 20 ga yaqin polis va 7 asir o'lgan. Qolgan 100 ga yaqin asirlar mujohidlar tomonidan ozod qilingan. Asirlarning 50 ga yaqini arab mujohidlardan bo'lganini kufr axborotlari ham tasdiqladi. O'zbekiston Toshkentda joylashgan musulmonlar idorasida Amerika Qo'shma Shtatlarida ishlangan musulmonlar gunohsizligi filmi yuzasidan kichik yig'ilish bo'lib o'tgan va bu yig'ilishdan ko'zlangan maqsad masjidlarda ham ushbu filmni aytib, musulmonlar noroziligiga chaqirdi. Amerika Qo'shma Shtatlarida esa ushbu film rejissyori Nikola Raselli yolg'ondan hibsga olinib, ertasi kuni yana qo'yib yuborilgan. Alloh taoloning la'nati bo'lsin. 2 va 3-oktyabr kungi Pokiston va Rossiya prezidentlari Afg'oniston va Tojikistondagi terror ishlari bo'yicha o'tkazilishi rejalangan Islomoboddagi uchrashuv Rossiya tomonidan bekor qilindi. Suriyadan chiqib ketgan musulmonlar soni 700 mingga yetdi. Ular Iordaniya, Turkiya, Iroq va Livan davlatlaridan qo'nim topganlar. Gonkongdan Xitoyga yo'l olgan katta kemaga Allohning balosi kelib, 40 ga yaqin kofirlar o'lib, yana 10 nafari yarador bo'lgan. Kemada jami 120 ga yaqin odam bo'lgan, ba'zilari qutqarilgan. Dasturni Mujohid Muhammad G'olib va Mujohid Usoma aka ikkalamiz olib bordik. Yana inshaalloh juma dasturlarimizda uchrashguncha assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. ما خف الخطوة حتى وقع بالموت قرارا كالسيف كالريح السيف كالريح كالموج غزارة عادم كالخيل كالليل كالرعد شرارة مقدام يطلب زارة ويرى في الموت بشارة لا يملك غير حجارة يهلك أكابابيل تخرق بالرعب جدارا